Andito na tayo sa most requested na podcast of all time. <laughs> Yun. Wala nang intro-intro, Carl Tizzy. My man. What's up? Hello, hello, hello, hello, guys. So, para pagbigyan nyo kami, guys, ha, konting disclaimer lang. Ngayon, ang oras ngayon ay 11 o'clock. Ito <laughs> kasing mga to, pinag-game 3 yung laban sa Falcons. Wala eh. Lakas eh, no? Lakas din talaga nila pag ano eh, kami kalaban. Oh. So as of this recording, this is week number 4, day 2. Um, after many times na tinry namin tong podcast na to ay finally natuloy na rin. At maraming salamat kay Carl kasi ano siya napaka-generous ni Carl guys kasi uh, syempre busy rin naman siya. Hindi ko talaga siya mapilit. Yung madaming beses naman talaga namin attempt to. Hindi uh-huh. lang talaga tutumba ang schedule. Ganun talaga. Busy. Tsaka la eh. The goat eh. Wala. Good things. Wala, ano lang yan? Mema lang. Mema lang, mema, mema lang. Ay. So, kamusta naman ang um, buhay-buhay ngayon, Sir Carl? Uh, okay lang naman, ano. Going strong naman kami by week by week. Palakas naman ng palakas. Oh. So, totoo na nung week 1, ano lang talaga kayo nun? Wala lang practice. Nung week 1 talaga, sobrang as in 2 days, 3 days practice mm. na talaga. Kasi totoo naman, kaagaling nyo lang ano nun eh. Mm, MSC. MSC. Mm. Tapos after week, media day. Oh, ang dami pang ano, pa content-content dahil mm. yun, kaka-champion lang may mga oh. Ah. interview sa iba't ibang... mm Kaya ba ano, kaya ba mga nagcha-champion talagang nagsa-struggle? <laughs> Kasi may mga ganung factor pa. Si- sa, siguro kapag ano, sobrang tagal na ng team sa scene, feel ko ganun eh. Mm. Un- unless kagaya anong mga twisted minds na parang bago-bago pa lang kahit kahit di mo ay, kahit oh, day off mo, mag-ML ka pa din eh. Eh, kasi kami, uh, pag day off namin, pag day off, day off talaga, walang nag-ML sa akin. oh, kasi gusto nyong sulitin yung oras oh. with family, mm. with ano, love life, ganun. Okay. So, unahin ko, ano, since mainit yung naalala pa natin dito yung bakbakan nyo sa Falcons, dito, ito yung gusto kong warm up. Kasi, yung mic check nyo, nakakapagtaka dumating sa point sobrang kalmado niyo na hindi mo hindi mo nga sinelebrate yung kill mo kay Few eh. <laughs> Wala na yun. Expect ko kasi din coach ano na ako. Patay na talaga ako. Sa call ko noon. Talaga? Sige, sige pre. Okay lang, okay lang mamatay ako. Tapusin nyo kasi nasa akin yung dalawa, di ba? Oo. Uh-uh. And ka- tingin ko kaya nilang tapusin yun eh. Mm. Naka-imo, nakabili ka imo eh. Ah, nakabili ako yung imo. Okay. Ang swerte ko kasi noon dahil ano kagura lang, medyo mabagal yung burst para sa akin. Unless, unlike sa mga parsa ganun. Para sa sure dead ka dun, no? Sure dead ako dun kung parsa. Kahit naka-emo ka. Pag naka-emo, hmm. hindi. hindi. Bahay talaga pag naka-emo. Tapos ah, dalawa na, na Ang ganda ng dash mo din eh. Tapos na ano mo, yung lakad ka dun sa bush, tapos na-envy ka saglit. Ah. Na fog mo. Tas, Hindi na pala. Oo. Pero boy ka rin natakas, mapalo ka. Eh. Boy talaga? Mm. Nung hmm. nakapag-emo, boy talaga. Mm. Buti may pera ka nun. Paano ba yun? May naka-reserve kang pera o may binenta ka ba nun? Wala, naka-reserve lang na pera. Mm. Sobrang yaman ko kasi nung game kanina. Eh. Mm. Bigla, ang ganda rin kasi turn na niya eh. Ah, okay. Eh. ang ganda ng turn simula nung ano, napatay yung Lapo. Mm. Tapos namatay Moscow. Bentroid. So, ang ang madami kasing parehas pagka pares kayo ng Falcons, man. Ang uh, Falcon season 10 pa sila na buo. Siguro, mm. eh, nadagdag si Ferds. May mga konting na bago. Siyempre, si Berto nandun na. Mm. Ganun. Kayo, almost similar. Mula season 12 ba? 13. 13? Mm. 13 ba? 12, ano pa nun? Yung Ay, playoffs kasi nun, ano eh, si Yahweh pumasok lang nung Oo. ano na, matatala na kami. Oo nga pala. Hindi pa talaga like si Dad Pero, yun eh. pero in a way, isan san plus ikaw, Hmm. tagal na eh. Tapos hmm. nagkapalit-palit lang. So parang ganun. Bakit sa tingin mo nagsastruggle tong ano, tong Falcons ngayon? Yun din yung ano eh. Tingin kong di ko, di ko magets. Kasi hmm. parang dumating din ako sa point na ganun eh. Like, sobrang galing namin. Tapos Mm-mm. parang after nun, ba't kaya ang hirap manalo, pre? Parang mm. sabi ko sa mga kampi ko. Parang okay naman lahat. Lahat naman nagko-cooperate. Lahat mm. naman chinichirap isa't isa. Parang alam yung mga mali. Pero, mm. minsan mapapaisip ko talaga, ano kayang problema? Ano kayang kulang? Mm-mm. Yung isip ko sa mga ganun, tingin ko kailangan lang ng momentum ng team. Like, kailangan manalo. Oo, oh, kailangan talaga manalo. Tuloy-tuloy, ganun. Ano eh. Mm. Kasi, uh, katulad nung sinabi mo, uh, for sure itong Falcons hindi to tamad. Hindi, mm-hmm. Ano to eh, masipag din mag mag-grind oh. tong mga players na to eh. Magji-gym pero healthy naman yun eh. Di oh, naman, wala, wala. Di apektado yun. Oo, oh, di apektado. Kasi ba't yung Onic? Yung lalaki ng katawan. oh, <laughs> diba? Tapos, ang kaling oh. pa din. Mm. And then kayo, di kayo din nag-gym din kayo sila mm-hmm. Ford, di ba? <coughs> Siguro ang kakaiba sa ginagawa nyo yung ano, stream as five, no? Stream as 5. Oh, kasi ano, nalalabas yung mga ano dun eh, kulitan, ganun. Oh. Chemistry din. <laughs> Gano'ng katotoo yung mahal? <laughs> Tontawa ako dun sa ano. Yung kay... Kay Oheb, yung ano. Yung nag-gold ka. <laughs> Tapos lagi siyang... Lagi kang din... Yung parang ganun, lagi siyang... lagi, Ah, lagi, oprol kami, oprol. Overall, na, Ah. dinadalawan ka. Tapos siya daw, ba't ganun hindi? Parang ganun. Oh, sinasabi ganun, nun, di pre, mabait kasi ako pre, ganun. <laughs> Oo. Or syempre, biruan lang. yun. Biruan lang naman yan. No? Sa scrim kasi, lagi kami talo eh. Totoo ba yan? Totoo, totoo. Okay, hindi, well, di ko na tatanungin ko sino mga teams to. Hmm. Pero, pa, pa, uh, ba't ganun? Pa, paano yun? Kasi parang, ang hirap pagtalo ka sa scrims, tapos mm. convert mo sa... Nung <coughs> mga unang, like, una, una pa lang kami magkakasama, nanalo pa kami sa scrim. Mm. Tapos, itong mga MSC na, tapos... Itong, yun, M- ito? Itong MSC? Oo, oh, ah, itong MSC. Di- Sobrang hirap kami manalo sa scrim. Nanalo lang kami nung ano na, parang nasa semis na kami ganun. Parang doon namin na-experience mga manalo talaga. Pero pansin ko kasi sa tournament, nag-iiba talaga laro namin as in. Dahil ba matagal na kayo na magkasama? Yun ba yun? Hindi rin eh. Hindi Personality ko, na lang. Siguro tinatamad, like, parang wala lang naman ganun. Pero focus pa din. Kaso sobrang hirap lang talaga manalo. Ewan ko ba't ganun. Siguro sobrang grabe yung ibang team sa amin talagang gustong gusto kami dalugin. Ay, pwede rin. Oo. Maganda, magandang ano yan. Hmm. Kasi kunwari, uh, may nag-iiba rin performance mo kapag gusto mo yung kalaro mo. Uh, parang ganun. Parang gusto mo. Tsaka minsan pagpaplanuhan mo eh. Oo, uh, pagpaplanuhan. Ganun na uh, ako ah. minsan kapag gusto ko yung kaskrim. Oo. Uh, parang uh, nalala ko, ganito ako tinalo uh, ah. daw. So, ibig sabihin papalanuhan. Oo nga. Okay. So, so, sa Falcons, tingin mo ano lang, wala lang talaga sila momentum. Yun Uy, ako talaga momentum. Tsaka, tingin ko nila nila mag-stick sa lineup talaga nila. Like, mamili na sila ng isa para sa akin. Okay, so magandang pinoint out mo yan. Kasi ito rin naman yung pinaglalaban ko dati na sa time namin sa TNC. Tapos naniniwala akong malakas to eh. Lalo sa Philippines ah. Um, statistically speaking, walang team na nagpapalit-palit ang nag champion. Oo. Di mo, uh, simulan natin season 7, yung VYs, di ba? Hmm. Blacklist, sila palit. Tapos, uh, ah, 8 yun pa rin. Sila pa rin yun uh, nakalaban nila yung Onic, di ba? Papalit. So, ah. medyo uh, nagkaroon ng gulo. Mm. Tapos 9, RSG, wala RSG. din palitan. 10 kayo... Ano, blacklist, blacklist. Blacklist ulit. Wala uh, palitan. Blacklist ulit. 11 kayo, wala ah, palitan. Uh, palitan. 12. Bren. Mao Bren. Uh, 13 kayo. Oo, oh, kami ulit. 14. Onic. Onic. 15 kayo, 'di ba? Lahat ng teams na nag-champion. Talagang ano kayo, Misty, no? So, naniniwala ako na ganun eh. Kasi, hindi yata gana yung ali. Ano eh. Yung mga, pag, pag di mo nabuo agad, lalo kang madidisaster. Oo. Oh. Unless parang superhero yung ano eh, papasok mo sa team eh. Like, Smart. talaga, <laughs> experience talaga eh, ganun eh. Yun. Di rin eh. Oh, well, oh. Sa, sa PH lang to ah, kasi sa Indo. Ganun sila, no? Ibang mundo eh. Si, oh. dahil kasi kay Gabriel. Iba-iba yung ano dun eh, players dun sa ano. Hmm. This video is brought to us by TT Racing. You know, I like stats. I like min-maxing. I like efficiency. And if you've been a fan of my analysis, you know that I love it when players make the most out of their in-game resources. Like how Dreadnought armor or leg plates is a nice item in Mobile Legends in the early game specifically. And if you're looking for the best bang for your buck, the most efficient usage of your money when getting a gaming chair, there's no question. TT Racing is for you. I've tried it for two months now, and I can say that in this price range, it's the best gaming chair when it comes to comfortability and its build quality. On the plus side, you have tons of cool designs that gamers will love, like Marvel, Star Wars, and anime such as Jujutsu Kaisen. There's a selection of different choices for upholstery with top quality neck and lumbar pillows, 4D adjustable armrests that will be perfect for your personalized setup, a full 155 degree recline feature for when the gaming sessions become longer and longer, and locking castors for stable 360 movement, again, designed for your comfort. So if you want the best bang for your buck, TT Racing gaming chairs and ergo chairs are the best for you. And since you've spent time listening to me, uh, we'll give you a little bit of a sweet deal. Use my code WOLF2000 for 2,000 pesos discount on every purchase through the online store. Visit their website now. Thank you so much. Eh, it, it looks funny. Pero para naniniwala ako na gano'n, hindi talaga pwede yung ano, palitan. So ngayon yung mga ginagawa ng teams, yun, successful, maganda. So, ano ba mga nagpapalitan ngayon yun? Uh, ah, Falcon, Falcons ano, Bren. Si Aqua. AP Bren, no? Ayun. Ayun, pina- mabilis agad sila nag-adjust eh. Hmm. Parang wala na nga, no? Wala na. Kasi, si Kirk na lang siguro. Ah, si Kirk. Pero, <clears throat> okay din i-try para sa akin. Kasi maaga pa naman eh. Pero siguro hmm. kung paparating na ng mga half na ng week, okay na siguro mag-focus na. sa Second isa. leg, no? Mm. No. Ay, hirap nga lang. Okay. So, uh, uh, good job sa Echo. Ay, sa sorry, Echo Liquid. Sanay talaga ako na ikot eh, talaga naalala. Oh, sorry ah. Okay. <laughs> Pero sa shoutout sa Liquid na <laughs> kayo ay uh, nakabalik ngayon. Ang nakatalo sa inyo ay... Roronic. Onic. Oh, Rora No? Ano meron sa Rora ngayon? Lakas, di, malakas talaga sila yun. Malakas din talaga sila. Pero tingin ko, mm. sobrang bumalik yung confidence sila nung ano eh. Tinalo nila yung mga Giants. Mm. Talagang oh, balik yung alindog nila dun eh. Hindi, week, week one. Oh, shaky. Week shaky. One. Mm. Tapos, ano, may... Ah, Back-to-back Liquid, Onic. Hmm. Ito yun, tatlo yun. Ano, uh, Liquid, Onic, Falcons. Oo. Sunod-sunod nila, tatlo. Hindi talo sila sa Falcons. Ah, talo ba sila sa Falcons? First, first week nila yun. Pero kung talunin mo yung TLPH Onic, Oo, tingin ko yun. sobrang laking boss nun eh. Naki-momentum. Kasi itong Onic, nag-chichi, ano, chichi Jigol gold. daw. Ayun pala yun. <laughs> Yun. Hmm. Kayo, ano bang nangyari nun sa inyo? Yung sa amin, ano eh, shaky din talaga yung laro namin nun kasi Oo. week to yun eh. Talagang, Di- oo. Parang, Ang kulit no, kahit pare sa Meta, parang iba pa rin talaga pag nakapag-practice, no? Oo, oh, iba talaga kapag ano, kahit, kahit mag-RG ka lang eh. Parang mm. mapipil yan sa pindot eh. Oo, oh, ah, okay, okay, okay. Um, ayan, so, congrats uh, sa Liquid, nakakabawi na yan. Ito, uh, usapang Carl TC na tayo. Goat, the goat, uh, goat <laughs> discussion. Sige, um, hindi ko na, hindi na natin look back yung career mo, kilala ka na eh. Oh. Alam na yan eh, <coughs> sa pinanggalingan ang gusto kong malaman is, kasi hindi talaga to napag-usapan masyado, yung pag-transfer mo muna sa Bren. Hmm. Kasi, makwento ko lang, din para din sa mga tao dito na makikinig. Nag- nag-uusap kami ng mga eras of the league. Para sa akin, yung 1 to 3, magkakasama yan. Tapos 4, 5, yun yung ano eh, Sun Sparks Onic. Hmm. Yung 6, sobrang crucial siya sa akin. Pero ang naging decision ng Munton kasi, sinama na nila yung 4-5-6. Mm. Para sa akin, iba yung 6. Kasi, although 5 kayo nag-super team, 6 hmm. kayo nag-champion, para sa akin, importante kasi <laughs> kayo nag-umpisa ng super team eh. <laughs> Nung ano. Kami, kami ba nagsimula nun? Di ba nag-usap-usap kayo sa Sibol? Oh, galing Sibol. kayo Sibol. Oo, Tapos, Sibol. nagbuo kayo. Hmm. Kayo ni Few. <laughs> Ikaw, si Few. Ribo, Lasti, hmm. tsaka si, Coco. Si, si Kenji nun kasi may contract pa siya nun sa SBC. Oo, di ba? Pero, kayong matagal naman na eh. Pwede uh, ah. na mag-usapan. Pwede na yan. Okay na Nag-usap na, kayo nun eh. Oh, yun ang Alam na din talaga. Alam na din talaga yan. Ng, uh, alam na ba? Na ng mga na inside ano. Oh, sige. Al- alam na yun na parang nag-usap-usap kami. May contract na ba nun sa SGD? May contract Ayun, sakto yun. Ano, And, patapos na patapos na talaga. Mm-hmm. So like pag binili, pag ginawa ko ng brand pagka start ng season wala nang kontra. Mm-hmm. At uh, kung di rin ako nagkamali, tapos na rin yun sa kay Few eh. Kay, sa eh, Arc. Oh, ay, tapos ay, na, sa Signal. Tapos na rin, tapos na rin. Sakto yun eh. Sakto. December, di ba? December yun. <laughs> Lahat ata kami. Wala kaming mm. buyout nung nakuha kami. Meron, merong isa ata na binili sa inyo. Si Lasty ba? Archangel eh. Oh, si Lasty. Um, Alam ko si Lasty. Pili ko binili mm. talaga. Pero mura lang nun eh. Oh, mura pa dati. Kaya pa talaga. Early eh, yaman ng brand dati, no? Hmm, may office pa kami dati. So, um, kwento mo naman sa amin. Kasi parang ano ba to? Na, dahil ba sa Sibol, eh, naisip niya na sama-sama kaya tayo ganun? Or brand ba yung lumapit sa inyo isa-isa? Parang ganun. Paano niya nabuo yung team na yun? Kung naalala uh, Nung naalala ko, si Ribo talaga yun. Parang biruan lang talaga eh. Parang, <laughs> gusto nyo, ano, lima na tayo, ano. Sabay gumawa siya group chat sabay ako, parang ano, nakikig go with the flow lang ako nung una. Sabay, Mm-mm. sige, sige, di na nga. Oo. Pa- Kasi ako, ano, first time ko lumipat ng team noon eh. Kinakabahan pa ako. parang, Parang, paano 15? kinakabahan ako, kinakabahan ako kung di ko ba to. So, sige, okay naman mga kasama ko, mga gusto ko naman eh. Mm. Tsaka nabuo yung chemistry nyo sa ah, Sibol. And to be fair, lahat ng team nyo noon, struggle. Yung kanya-kanya team. Kunwari, oh. Yung brand, struggle na. Top 4 ata sila noon or something. Yun yung time na sila teng yung players. Tas Oo. Sa signal din kay Pio, no? Si Few, yun pa. ah, hindi nga sila playoffs nun eh. Oo. Kayo, nalaglag. Laglag din agad. Mm. First round exit. Oo, na, nakachangay Nung season 3, personal round exit. Tas nung 4, top 3 ulit kami. Oo. RSG. SGD. GD. SGD Omega. GD Omega. With Kenji. Kenji. Ayun, ganun. Cripso. <laughs> Awalis! Ah, Cripso. Uy, oh, ang tama ba? Chaki ka nun, di ba? Yung Chaki ha, ay hindi. Kailan yun? Arit. Season 4. Season 4, ano ako nun? Season pala. Hindi. Arit Esme ata ako nun, Arit Esme. Anyways. So, yun medyo, <coughs> kumbaga, yung mga kayo nagkataon, lalo na doon sa kina Few, tsaka kina uh, ah, yung sa Bren, struggle sila ng S4. So, nung 5, ayan, nag-group up. Tapos, kinuha nyo pa si Daki. So, talagang all-star talaga kayo. Hindi nyo, hindi nyo pwedeng ano, i-deny sa akin. Para sa, sa lahat, no, <laughs> paningin ng lahat. Kasi syempre malakas yung Sun Sparks. Uh-huh. Ah. Pero nabuo na lang yun eh. Na, lumakas na lang din yun eh. Tapos yung, yung Onyx, yung, nabuo ano, coach, yun, eh. Yung about kay Daki nun. Uh-huh. Ano lang talaga yun. Si Pew nag, nag-recommend. Kasi, di ba nga, Sige sila dati, DD. Mm. Yun. Uh, <coughs> DD pala. Sorry. Naisip niya. Oo. Naka, ano yun, nakakausap din namin. Kasi ano din ako na, eh, signal din ako nun. Tapos parang ganun din yung usapan. Tapos parang ano, nabuo na lang din at yun naman, uh, all-star team. Pero kasama niyo unang iteration is si Coco. Coco. Tapos si EJ ba? Six man. Sino ba six man yun? Nun? Hindi EJ pala yun. Parang wala ata kami six man. Nung time na yun. Required eh. So, Record dapat mayroon. Hindi ko maalala kung sino eh. O, basta may, uy, may isa. Hmm. Record may six man eh. So, kailangan may isa. So, anyways yun. Tapos, natalo nung S5 online eh. May kwento kasi yun. Sige, ano yan? ano kasi yun, three months break ng MPL. Nung time na yun, nag-pandemic eh. Nag-pandemic. Guys. Mm. 9-2 yung MPL nun, di ba, coach? Mm, tama. Tapos, dominating namin nun, regular season. Tama. Mm. Tapos, yun, nung nagka-break, yung practice namin, kanya-kanyang bahay. Yung, ako, di maayos yung internet ko nun sa bahay nung time na yun. Tapos, mm si Coco, na-focus sa live stream. <laughs> Pag practice na, ano na, wala nang gana, ganun. Uh, ay ko, wala to ha. Ah. Dato pa to ah. <laughs> Tapos na matagal na yun ko. Eh, ah, bigyan na ah, natin. Tapos tingin ko talaga doon naputol yung momentum namin. Eh. Oo, oo. So, pero nakabot pa rin kayong third place. Third, third data. Mm, sa Onic yata kayo na talo. X, X eh. Nakambak. X eh. 3-2 yun. Uh, X, eh, na, X eh, pa rin. X eh. Oo nga. Pero yung X eh, na yun, Sapno, Sapno pa Ay, hindi. Ano pala yun? Season 7 pala yun. Yung sa X. Ay, okay. Season 5, alam ko yung... Onik nga. Onik ba yun? Pero alam ko, mga kalaban namin nung next, alam ko, Awara ata. Or... Sunsparks. Sunsparks. Oo. Hindi ko na maalala. Tagal na Tagal kasi. na rin kasi, no? La, ah, link pa naman nun, no? Oo, oh, link. Sayang. Oo, kasi, pero ang lakas din talaga ng ano nun, Sunsparks Sonic. Oh, hindi man talaga natin maitatanggi. Ang, no, so yung malakas yung team, All-Star, And there was a time na si Coco ay considered talaga nasa top talaga, guys. Mm. Totoo yun. Oo. Kinuha nyo si Flap at dun na. Kasi si Flap, loko-loko din to si Daki. Ano din yun eh. Ma mautak din yun eh. Ewan ko sino nag-scout sa inyo kay eh, Flap. Sino ba? Si, si ano ba? Si Pew o si... Si silang dalawa, alam ko, Oo. pili ko silang dalawa magkausap nun. eh. Oo, si si- Pew si Daki. si Daki. Kasi, Loko- Ito si Daki, nagbibigay na siya sa akin ng hints nun eh. Hmm. Eh si Flap kasi, ah, signal kasi Signal ko. din kasi Flap eh. Oo, oh. oh, sabi niya, ito si Flap, magaling to. Parang ganun. <laughs> Tapos nagulat ako after a long time. Kinuha din nila, ito si Flap. At si Flap kasi, <clears throat> ang lore niyan, ah, uh, tawag dito, si, si Edward at si Flap yung parang wala pang team na gustong kunin ng mga teams nung season 4 5, ganun. Uh. Kaso nauna na si Edward sa Black is... May blacklist na ba nun? Five, six. Hindi ko, six. Hindi ko maalala yung... Six meron. Sip, may ano na eh, Kyrie na yun eh. Katapat ah. na. Full clip pala, si full clip. uh <laughs> Yung ano, nung season 5 nung natalo kami, Oo. magkakasama kami nun sa ano eh, parang sa office. Uh-oh. Tapos may mga upuan doon. Para siyang sala. Uh-oh. Tumambay kami doon. Hindi ko alam ko, kung, hindi ko alam kay Coco ah, kung ramdam niya na like, gusto, siya, gusto na siya palitan, ganun. <laughs> Kasi parang ano eh, sobrang tahimik na ng atmosphere. Mm. Like, talagang di namin in-expect na matatalo kami. Mm. Tapos, biglang ano, parang bin, binangkit na din ata agad pagkatalo namin na like, parang may tatry na XP ganun. Oo. Uh, ah, off-late pa nun eh. Mm, Wala pa kasing XP nun. At, Pero may part sa akin na parang alam na ni Coco nun eh, nung time uh, na eh. Ah. Hindi na rin siya makasabay nun kasi uh, hindi na MM eh. MM uh, kasi si Coco, di ba? Parang ganun. Tsaka, artist what it is si Flap dumating in. May isang tournament muna na nag-champion kayo. At naalala ko to kasi nag-off-roll ka nun. Kayo. Off-roll? Meron time nag-choke eh. <laughs> Oo nga. Hindi ka maalala yun. Ma- ako naalala ko pa yan. Tapos kasi si Fi- uh, basta nagpalit kayo noon, nagpalit-palit kayo, may isang tournament kayo nilaro. Na Baka ano yan, Mitel oh, or oh, Mitel yun, Razer. Mitel. Oh. Oo. oh. Parang ganun. Pero hindi buong tour na, syempre. Tapos kayo nanalo, si Flap nga nandun pa rin. Tapos, season 6 ay na dumating. Di na kayo matalo. I think ang pinaka, isa, isa lang talo nyo ata sa regular Omega. season. Eh. Omega na naman. Omega. No? Sila G. Kasi bagong patch ata. Bagong patch. Ay, oo, oh, bagong patch. Mm-hmm. Tapos wala si Daki. Parang lagi, lagi kami ito. struggle talaga nung time nung Bren. Pag may bagong mm-hmm. update, nag-struggle kami. Mm-hmm. Eh, um, middle of the middle of the season yung patch. Mm-hmm tapos, ayun na, legendary run. Ang, na bago mag, kasi gumagawa ng stats noon na season 6, nakita ko 12-0 ka sa ano noon eh. May, may time na 12-0 muna. Tapos tsaka namin nilagay sa broadcast. Lancelot. Lancelot. Oo. Di ka natatalo nun. Di ko din alam. Di, malakas, malakas ka talaga. Eh. Ma- tingin ko, yan, yan talaga yung prime ko din eh. Season 6 M2 eh. Talaga? You know, prime mo? Prime sa ano, pindutan, pili ko. Like mechanics. Talaga? In terms of mechanics para sa akin. Dun, dun talaga yung parang pinaka-pick ko eh. Sa akin lang ah. POV oh, ko lang syempre. na like. Masasabi mo yung, ayun, ito ba yung prime ibig sabihin walang makakasabay sa'yo? Ganun. Wala. Kasi nung time na yun, ano eh. Pag nakuha ko, <coughs> yung tingin ko nun sa sarili ko, pag nakuha ko yung red tsaka blue nun nung time na yun, panalo na eh. Kasi uso nun sila, ano, sila Baloy, ng gugulo, Natalia, mm, mm, mm. Hilda, lagi ginugulo yung mga Lancelot, Digistrat pa yun, yun, yun, yung lagi kong na-experience yung mga ginagawa sa amin para lang talunin kami. Need nila ako mabaog eh. Oo. Nung season 6, uh, ah, isa sa mga favorite ko na seasons kasi ang lakas mo man trash talk nun, men. Ang Dala mo. <laughs> Lahat kami. Lahat ka eh. Oo, so, <laughs> yung ano talaga, no? Yung, yung Balagbag talaga eh. Balagbag yun, eh, no? Yung sa next play pa lang, Tsaka, totoo eh. Totoo. Totoo, talaga, totoo talaga. Hindi namin close yun sila Yawi nun eh. Oo. Ang maganda pa nun kasi, hindi, hindi magkikita. So, talagang, pag nagkairingan, totoo yung trash talk. Totoo Oo. talaga. So, sino yung pinaka nakaka, sino yung pinaka masarap trash talkin nung S6? Nung S6, pinaka masarap trash talk talaga NXP nun. NXP. Kasi sobrang yabang din nila kahit di sila manalo eh. Yung ina- kaya natatawa ko sa kanila kasi di na sila manalo, sobrang yabang ba nila. Oo ang, lal- ang lala nung yabang nila, parang kala mo talaga ano eh, oh, matindi. Oh, matindi. Eh kami, sobrang yabang din namin, ayaw ah, oh, namin siyempre. nakangatan. Ayun. Sipin mo ha, ah, kung makakampi mo, Ri, ano, si Pio kasi mabait eh. Ibo. Si Pio mayabang din yun. Ah, ano Sa, lang? In person. In person. Uh, guys, eto. si Pio guys, sobrang yabang niyan. Sobrang kulit pagka-team mo. Pero sa personal, parang anghel. Ay, sa mga interviews, wala <laughs> ka dyan. Dilaglag <laughs> na. oh, okay, okay. So, so, si Pew. Ang paborito kay Pew, yung banat niya, ang ang ikli. Ang ikli, sobrang nakakatawa sabay. Oo, talagang may impact eh. Pag, may impact. Pag inano niya eh, tinasto kanya. Pero hindi niya nire, nilalabas sa public. <laughs> yun, yun ang technique niya. Mahusay ka. Kaya, kaya siya ano, Arkanghel. Ayan. So, sa, yan. Some uh, revelation. Eh di binubuyo ka. Ang last mong buyo nun eh, no? No. <laughs> Hindi, la- nung season 5, ako yung bunot lagi. Ako lagi na pagtitripan. Nung dumating si Flap, siya na. <laughs> Kasi kami lang yung bata dun eh. Silang, silang ano, mga matatanda na eh. Kami lagi pinagtitripan eh. Oo nga, do. Si... <laughs> Oo, lagi si si Flap nga yung para may nalala ko nung kwento. Pagbalik natin galing M2, in-interview kayo ng mga bootcamp raid. Sabi mo, buti na lang dumating si Flap Oo. Ah. kasi siya na yung target. Na, target yung laging ano, ginagulat, inaasar. Siya na talaga lagi. Oo. Ah. Kawawa. <laughs> Shoutout kay, ano, kay Flap TC. So, eh, season 6, ayan nga, uh, dire-diretso talaga isa lang talo. Tapos nung uh, mismong fine playoffs, isa lang din ata talo nyo nun eh, na game. Dalawa. Sa Dalawa, Omega. Porto yun eh, finals. Ah, okay, okay. Barats, Lancelot. Oh, yung Barats meta. Mm-hmm. Ha- ang lakas din talaga ni Few. Tapos si Doc Ribs yun, ano din, solid din. So, mga para sa side Oo. niya, no? Anong, far, oh, side nga pala. kasi Para sa, tapos naglalapo side din, Harit. Ganun. Exbor, hindi, wala. Ah, Exberg din. Ay, oh, Exbor. Favorite niya rin yung dati. Mm. Um, eh. Chang eh. ayun clear-clear ka lang. Deadly. Mm, grabe yun. Di oh. namamatay yun, Chang. Oh, yun, grabe. Oo oh, nga, Topic nga pala. Pati Angela niya. Angela At, side. Na, naramdaman mo ba na nung time na yon ang dagot ay si Ribo? Kasi yun yung... Yun din talaga siya eh. Iba yung aura ni Ribo nun eh. Oo. Oh. Wala pa sa isip ko yung mga dagot nun. Pero para sa akin, isa sa like pinakamatataas na ML players. Ganun. Mm-mm. Kasi iba yung aura niya talaga nun. Like, sobrang angas. Ang, mm -mm Talagang nakakatakot siya kalabanin. Ganun. Itsura, yung itsura pa yan. Tindigan pa lang eh, no? Oo. Mm. May, may aura, may aura to. Aura farming yan. Si, si bro. Si bro, mm. uh, Doc Ribs. So, shoutouts kay Doc Ribs. Uh, balita ko isa din mga magaling mag ano alaga sa ano no sa sa inyo as ah, a group. Oo. lahat ng ano namin noon like 7-Eleven kami. May gusto kong gay kunin niyo lang libre niya lahat. Hmm. Kaya nung pagpasok ko sa Eco, nung nag 7-Eleven, nagulat ako Kala ko, ano, libre, hindi pala. Kanya-kanya pala dito. Ganun. Kasi kami ko na nun, sila Yahweh, sila Benny. Talagang ano, Labaw. na- nabigla akong, ano, saglit na paisip ako. Saan si saan magbabayad? Ganun. Kala ko may isang magbabayad lang. Oo. oo. Kanya-kanya pala nun. Kasi Okay. si Ribo kasi nun, libre talaga lahat. Grabe. Ang iba na yung, ano yun. Eh. So, season 6 <clears throat> and then M2, dominant. Hmm kwento mo naman sa amin kung gaano katindi din. Tra- kasi on the topic of trash talk eh, tingin ko, na-test talaga yung trash talk nyo nung M2. Hmm. Lupit, da- sarap pakinig. Da- damay na yung ano nun, international eh. Oo. Damay na lahat eh. So una, ang pinakamaingay talaga, alter ego. Alter ego. Yan. Sa, kasi sa scream pa lang, ano na eh. Di ba nung mga time, uso na yung trash talk sa scream? Oo, oh, hindi. Kaya nagsimula yung parang trash talk namin yan, tingin ko dahil nung MPLI eh. Kasi bago mag-M2, nag-MPLI muna. Oh, Sabay, sinwip nila kami sa finals. 3-0, no? 3-0. Si Ahmad, sobrang palang palo. Yung Yusong, no? Ay, Yusong. Yusong man. Harit din. Sobrang galing din, no? Actually, sobrang last ng Indo nung time na yan. Mm. So ngayon, ang tanong ko sa'yo, sa tingin mo ba kung hindi nagkasakit-sakit, nagka-COVID-COVID yung mga ano, ilang members dun sa Indo, kaya nilang pumalag? Nung M2, oo. Lalo mm. na si Ahmad. Pil ko nga, kaya nila kami talunin eh. Mm. Pero wala eh. Hindi namin kasalanan yan. Oo. Ah, kaso, ang lakas din kasi ng Myanmar, kaya hindi ko naman din eh. Myanmar, nagulat din ako nun sa laro ng Myanmar. Hindi nyo nakascrim yun ng time na yun. At tsaka, sobrang dami nilang baon. May digi sila na sila, ganun. Mm. Yun. Grak, uh, Grak damage. Grak damage. Mm. Ah, si Ruby Didi, no, na-invento. Yung Lunox. Oo. Na-burst ako noon. Ako yung nabigyan noon eh. Ay, <laughs> sa third tower. Game 6. Ah, Hindi ko makakalimutan yun. Hindi ko alam anong game yun. Pero alam ko sa ano yun, coach. Sa ano pa, upper. Ah, <coughs> sorry. Oo. Oo. Oh, so, Kasi iba pa rin na-imagine ko. Tinusiro nila kami. Nun. Nabigla ako noon. Kasi mm. wala namang na-burst ako. Nakakalod ako noon eh. Mm. Nag-dark light sa mukha ako. Pero t- tal- talagang <coughs> yun unang Siguro una talaga best na ginawa yun eh. No? Oo, oh, unang best talaga. Oo. Kahit sa Scream, wala pa ako nakalaban mm. na Lunox na gumaganon sa akin. Lupit no, na, nakaimbento. Um, mm. Sobrang ano, favorite namin ni Manjin si Ruby Didi. Kasi siya yung moniker na ano. Pangalan. Panga, pangalan na naging uh, combo. Player niya, oo. Oh. Ah. Oo. Ang angas nun. So, ayun, ma- matrash talk din yung mga Myanmar eh, sa dulo. Oo, oh, matrash ano? talk din. Pero sa, sa in-game lang. Pero sa outside, sobrang babait nila. Like, na-approach kami ganun. Yung ano talaga, no, yung Indo may... Yung Indo talaga mainit sa amin nun eh. <laughs> Nung tinalo kami ng MPLI, pinagtatrash talk nila kami at natatandaan ko eh. Ah, oo, oh, yun, totoo yun. Uh, pati RR, RRQ ba maingay din nun? Sakto lang. Oo, oh, sila... Yun. Ay, yun. Yun din pala. Lalo sa stage, yun talaga yung pinakakaway namin. Nung game 1, oh nun sa lover, nakalaban namin sila. Oo. Si Sin nun sumisigaw, What are you doing, bro? Gumaganon siya, gumaganon siya. Kami, nung nanalo kami, putya. <laughs> talaga. Talaga, Adli. binalagbag. Oo. Di, ni, record namin yan at hindi talaga siya kaaya-aya, guys. Hmm. That's, kasi walang audience. Kaya rinig oh, walang audience. Kayo, man. talaga kaya sinisigawan talaga namin tuwing oh. <laughs> nananalo kami sa clash. Talagang, <laughs> Bawal pa naman mag-appear-appear daw ah, time na yun. Hmm, bawal. Oo. Pero, okay. So, going back dun sa, sa, sa M2, um, hindi ba kayo nahirap uh, dun sa quarantine? Kasi, et, uh, guys, ganito nangyari. Quarantine kayo 15 days. 14 days, to 15 diba? days. Tapos, sino karoon mo nun? Karoon ko nun si Lasty. Tahimik. Ang maganda nun, may laptop kami dala. Eh, nag, <laughs> nagdodota din siya eh. So, ano, may banding kami up pag wala kaming ah, ginagawa. Kasi oh, sobrang yeah. nakaka-board talaga doon. Oo. Mm-hmm. Tapos yung practice namin noon, kanya-kanyang room lang, sabay call lang. Ganun. oh, Discord lang. Mahirap din talaga ng mga time na yun. Mm. <coughs> Tapos, Pasko kasi noon eh. Ay, di, bagong taon tayo malis. Mm, bagong taon. Wala, walang events noon. Mm. Mm-hmm. Nakaka, ano, no? Nakakalungkot. Nakakalungkot talaga, <laughs> lalo na din sa Pinas. Kanya-kanyang room na, pagbalik ng Pinas eh. Oh, yung... Oh my God. May multa pa na. Tapos, eh. nakakatakot yung ano, room. <laughs> Tapos, meron pang video nun yung kay Lasty yung, ano, may, naka-live siya, tapos may nagsalita daw. Ah, mutik. Oo nga, yun. Uh, ah. that, well, mga, mga kwento. Pero na, syempre nakakabaliw. Oh. Tingin ko mas mental yung, ano eh, yung pagod nun eh. Oo, no? mental talaga. Oh, layo pa sa pamilya mo. May jowa ka na ba ng mga time? Meron. O, oh, diba? Oh, nakakabaliw. So, nung, nung M2, na-feel mo ba na magcha-champion kayo nun? Nung M2, nung nanalo kami sa Japan, doon ko na-feel. Kasi nakasavage ako nun, di ba? Oo. Parang like, parang doon ko na-test yung ano namin eh. Lakas talaga namin. Kasi mm. yung Japan, sa mga international, expect mo, malalakas nung MSC. Talagang tumatalo sila ng mga top teams. Tapos nung sa amin, parang inistamp lang namin sila eh. Mm-mm. So yun, feel ko doon. Ah, Ayan tapos in, when you're talking about momentum, iba rin yung nadadala ah. uh, ng momentum. Iba talaga. Hmm. Kaso, nung natalo kayo ng 2-0 dun sa Myanmar, ano yung, paano kayo nag-regroup nun? Nung natalo kami sa Myanmar, sakit din nun eh. Talagang hindi mm. namin in-expect kasi Myanmar, Myanmar, hindi naman sila matunog eh. Mm-mm. Sabay, ano, parang, yun, nag-reset lang kami sa mga mali namin. Mm-mm. Kasi feel ko din, overconfident din kami. So, ang M2, medyo may konting o utak na nun. Pero hindi pa ganun oh, kataas. Konti eh. lang. So, ibig sabihin yung reset nyo more on sa mental lang. Ganun. Mental hindi, lang talaga. Uh, hindi about dun sa execution. Tsaka masyado. siguro dahil sa drop. Kasi dun ata nila nilabas yung digi si Lena. Sabay after nun din na sila nakapag-digi ulit sa amin. Mm, autoban na yung digi. Autoban. Mm, kasi may combo sila ng digi si Lena. Ang daming traps. Vision din. Oo. Oh, sino yung... Oo oh, nga no. Yun nga pala yun. Oo. Oh, hindi ka makakapwesto. Mm. Ah, sino yung nagda-draft sa inyo ng mga time na yun? Si Daki talaga sa drafting, sobrang konti lang yung natutulong niya sa drafting. Mm. Para sa akin si Daki, sobrang talino niya outside the game. Oo. Like sa mga players, mental. Mm-mm. Tapos kung ano yung mga kailangan namin, napupunan Mm-mm. niya. Pero sa drafting, kaming lima. Tapos si EJ din. Yan. Ah. Doon din asa si Coco nun eh. Si Coco nun. Kasi naalala ko nandun sa waiting room yun eh. Ay, oh, Kami yung team ano kabado eh. Dalawa sila ng dalawa. si EJ Coco. Ayun, sa, sa drafting, tingin ko talaga kaming lima yun para nakakaisip okay, ng okay, drafting. Okay. Si, naalala ko kasi, nung sa signal, si Fiden ang ano, oh. ang main draft. Matalino talaga kasi si Pew eh. So, dalawa kayong ano. Tapos si Daki, um, nakaalalay lang sa mga pwedeng mamiss namin. Mm, mm, mm, mm. paalala. Mm. Paano mag-coach si Daki nun sa inyo? In-English din kayo? Nag-English din siya madalas. Pero, yun, Nagalag yeah. naman. Tapos uh, sobrang talino din talaga ni Daki sa outside. Grabe. Oh, may, something with Daki, maniniwala ka naman sa kanya. Eh, no? Kahit, Oo, kahit ano. anong sabihin niya. Mm. Maniniwala ka dun. Grabe ang tao ngayon. Mm. So, sobrang bait din. Mm. So, uh, <coughs> na after ng reset, una muna, tinalo nyo yung Todak ata. Todak. Mm. Then, AE. AE, RRQ. RRQ. Sabay Burmese. Then Burmese. Ganun kahaba yung uh, uh, nilakad nila. At doon nagkumpisa din yung lower bracket magic eh, ng ano, M series. Mm. So, yung kayo. Tapos, ang, ang lalong-lalo na nung M2 kasi mas mahaba yung, ay hindi, pares pa rin ng M3. Ma, ganun kahaba yung, ano, Lalaka, ah, lalakarin mo. So, ah, fortunately, puro mga best of three na lang din yun. Tapos, alam ko, 2-0 Todak, 2-0 din AE. Hmm. The 2-1 AE. Ah, 2-1 pala. 2-1 AE. Tapos sabay 3-1 RQ. Mm-mm. Ay, BO5 yun. Sa, BO5 na yun sa lower finals. lower <coughs> finals. Tapos tsaka lang mag bo 7 kapag uh, finals, na. finals na. At nag-7 games, pare. Oo. Buti, ano, anong, di ba kayo ano doon? Naba, okay, so, una sa lahat, yung Grak nilabas doon. Oo. Siyempre, nabal- nagkabaliwan kayo noon. Mm. Pero natalo niyo yung Grak din eh. Natalo ba namin yung Grak? Ay, oh, natalo ko. Nag-Grak siya, game 7. Yun yung naalala ko. Oo, oh, doon kayo manalo, panalo. Doon kami nanalo. Mm. Kasi hindi na, hindi na kayo nagugulat eh. Oo, oh, tapos nag, ano rin, ewan kung ginamit talaga nila yung minsitar na yun. Nag-minsitar sila ng <laughs> last game. Ewan Overthink na siguro, na. Mm. Brody. Brody. <laughs> Bro, Brody MVP. Sino tank Brody? Sino ang nag-isip ng tank Brody? Hindi, ano talaga yun. Uso talaga siya. Okay, okay. Kasi yung binubuo niya ng dati, yung axe, alam niyo yung... Pillager? Pillager axe. Oo. Kasi pag nakaganon ka, sobrang kunat mo. Parang nagnanakaw ka ng defense eh. Hindi ko alam kung ano effects niya. Basta, ah, ayun, Basta makunat ka. sobrang pag- kunat mo. Sabay, ano, si Brody nun, sobrang open ng time na yun. Tapos di talaga siya na-open. Tapos na, nagamit ko siya sa RG lang. Oo. Ano lang ata ako dun sa Brody, six matches lang. <laughs> eh, sobrang, da- sobrang basic ng hero na yun. Sabay, sobrang dali gamitin. Mm. Kaya, ano, tapos naisip ko din na parang, ano, puro physical kasi. Ah. Na- Natalia, Yusong. Ah, may, Oo nga, no? Pero yung binibuild ko talaga dun lagi, first build immortality yata. Yan. Anong build yun? Oh. Pero sobrang daya niya kasi. Kasi yung kunat niya sabay ang sakit. Kahit wala kang damage. Ka pa nun? Na, ba ako Alam ko, oo. Nakaretry ako nun. Oo, retry yun. <laughs> Lala. Grabe Tapos, yun. Uh, pero kasi nung season 6, kayo din nagpauso nung ano eh, uh, funnel. Na, hindi, di funnel. Ter- term din eh. Yung sasama, uh, ililish ka sa blue tsaka red. Kami ba nag-post Tapos ikaw, yung naka ano ka, yung green, sa 1-1, tsaka Claude. Ay, yung Jungle Emblem. Oo. Tapos yung papera. Oo. Alam ko yun yun. Eh. Nakita lang namin yun sa scrim sa ibang bansa. Ah, kami okay, nag Okay. Wow, okay. Kasi gagawin, yung meron pa kaisang kalokohan nun, yung sobrang BS talaga, yung double retry. Double retry, sabay <laughs> yung pera, parang nadodoble, ganun. Napaka, mm. <laughs> Napakalala. <laughs> Kaya ang lala. Ayun, tas 1-1, di ba? 1-1 gets ka nun. Lala, lala nyo. Isang notable din na biglang nag-pop off doon sa time ninyo, sa M2, si Flap din, yung nag-iusong na siya, tsaka Lapu, di ba? Hmm. Lakas niya din. Back siya. Tsaka yun, syempre, back siya. talaga yun. <clears throat> mm Wala manalo sa lane. At uh, si Sir Few, ano ba mga hero ni Few nun? Mga Louie, ganun. Nagluluwi na siya nun eh. Nagluluwi na siya nun. Oo. Tapos, ano pa bayro niya nun? Hindi ko sure kung nagsiselena na rin siya nun eh. Oh. Ay, oo, nagsiselena ka Selena na yun. No? Siya pa rin yun eh. Hero pa rin mga yun eh. Chugrak ni Lasty. Oo, oh, grabe grak ni Lasty. Grabe no, grak napakalala. Grabe no? mag-grak rin. Yun talaga para sa akin, the best grak. Hanggang ngayon eh, no? masasabi natin na siya oh, yung... Siya talaga. Siguro sumunod sa kanya ngayon si Jack, no? Oo. Pero iba talaga yung grak niya nun napakalala nung ano, pag, pag nakalaban lalo, nung Archangel time, season 3. oh, 3. Archangel, grabe. Hindi oh. ka talaga papahingayin nun sa farm. Hindi ka, invadan ka, gugulin ka magdamag, nanakawan ka ng ano, ng... May, may baliw pa yung ginawa, coach. Ano, hmm. retrigrak. Oh, yun nga. Diba? Nagnanakaw. Diba? That's nanguha lang ng kung ano-ano. Sobrang visit. Baliw din yun si Lasty. Kaya, ano eh, ang saya din panoorin talaga nung, ng Bren. At syempre si Lasty. At nanalo na nga ng M2. Hmm. Uh, pagbalik, uh, dominant pa rin naman kayo nung dominant. S7. At dito na nagsimula ang uh, downfall. Hindi naman downfall. <laughs> hindi, hindi. Hindi ko sabihin yan. Ang isa sa mga favorites ko rin. Kung nung season 6, napakasarap ng mga trash token. Season 7, ang inaabangan natin, yung mga hindi pa nagsisimula yung laban, trash talk ni Carl sa mga teams. Yeah the infamous, anong level mo na? Kaya, may, may ano kasi yun. Y- yung brand kasi noon lagi sila may pa-content tuwing uh, may, like, bago yung match, ganun. May content kami na interviews. Yun. Mm. si, ano masasabi mo kay ganito, ano masasabi mo kay ganyan. Wala eh. Wala eh, kailangan eh. <laughs> Ang painit ng liga eh. Bago yun, teka, kasi si Kyrie, alam ko may, kung tama ako ng pagkakalala ng kwento nito, si Kyrie, sabi niya, wala po akong sasabihin kasi ayaw ko bumaba sa level Oo. Ah. nila. Hindi, pero kasi ako Pero yung una, na- ako na una nagyabang nun. Ano yung unang sinabi mo? Sa, sabi ko ata nun, Naaurahan mo ata, parang ganun, no? parang di ko naman siya kailangan bantayan kasi dudurugin ko siya ganun. Ah, parang Yun yung sabi ko ganun. nun. Sa unang laban, parang Ah, kasi parang sabi ata, ano, ano kailangan mong pagandaan kay Kyrie, ganun. Ah, sabi ko ata nun, di ko naman siya need bantayan kasi pagpantayan lang kami, alam ko lamang ako sa kanya. Ganun sinabi ko ata. Okay, okay, okay. Pero <laughs> eh, syempre, pampahype mo lang. Oo. Pero wala talaga akong alam alam na may mga hurt akong feelings. Ganun. Oh, <laughs> ilang taon ka nun? Ito, just to remind everyone, 16? Mga 16, ganun. Oo. At honestly, nung mga time na yun, okay pa din kasi wala talagang na-hurt eh. Oo, oh, walang na-hurt. Siyempre, gagante. Pero nakakatawa oh, gagante. lang. Oh. Pero ano, sana, sanay kami sa ganun eh. Oh, parang parang bar- bardagulan era eh. Oh, bar- yun talaga eh. Tapos, <laughs> anong level mo? Ano, ano yun? May interview siya nun. Kasama si Coach Bonchan. So, tinanong siya. Bonchan, di, ano na siya nun eh. Onic na siya nun eh. Onic na ba siya nun? O oh, basta parang gano'n. So anyways, never mind. Basta sabi ni Kyrie, hindi ako bababa sa level niya. Yun yung naalala ko. Oo, oh, ah, hindi ako bababa sa level niya yun. Oo. Oh, oh. Tapos, <laughs> ito. Nung Tapos, parang second time ata magtatama. May, ano, may interview ng after namin Manalo. Hindi ko alam kung sa kanila ba yun or sa ibang team. Kasi lagi na kami may press ko nun sa Bren eh. After match. Sa, sorry. <laughs> Kyrie, anong level mo na ba? <laughs> Sarap. Oo, oh, na syempre. Hindi ko siya sa Lidya, ganun. Season 7, pa pakunti na rin yung trash talk kahit papaano. Hindi na... Oh, hindi. Oh, sila, si, malakas Ka- pa rin. ah, parang ano na lang, kami na lang yung nagyayabang. Oh, kasi next play, ah, hindi na mayabang pa rin. Mayabang eh. talaga sila. Sila- guma- Parang ano yun eh, kami-kami may- na lang yung nagyayabangan. Oo. Eh, nung, di ko alam kung season 7 ba yun or 8 na tinaton kami sa camera ganun. Oo. 7, una uso yung mga taon sa camera. Di ba yun si Ah, H2, ah. tas yung, yung, uh, Meow. tas si, yung ginaya ni Rio, tas si ano eh. Yung naka-choke. Choke Season 6. Ah, season 6. Oh, si Flop eh, nagpauso nun eh. <laughs> Siplap na naman ang ano. Hindi ko alam kung saan team niya ginamit yun, pero hindi talaga siya parang nag-choke yung meaning. Parang wala lang, random niya lang ginawa. Hindi talaga choke yung meaning nun, legit. Alam nila uh, yan. Uh, at, <clears throat> hindi pa siya bawal nun, nung mga time ah. na yan. Tapos syempre nung season 6 na, kasi syempre, alam niyo na yan, Onik tsaka yung ex eh. Yun na yun, yung na-reverse. Yun talaga tunay na choke. Ah, choke. choke <laughs> talaga nung Onik okay. Eh. nung time na yun. Tapos, uh, <laughs> season 6 yun. 7, doon na uso yung mga tubig. Camera, camera. Camera kasi, di ba? Mag-post. Tapos, um, dominant kayo. Nanalo kayo sa first round ng playoffs tapos, katapat nyo na ngayon ang execration. Mm. Ayan. Et, eh, <coughs> sorry. Sorry guys, naubo. Ito yung importanteng uh, moment sa career ni Carl TC. So, una sa lahat, bakit ba sa tingin nyo kayo natalo? Kasi grabe yung pagkabagsak nyo nun eh. Nung oh. ano, isang game lang. Dominant game 1, game 2. Pagdating ng game 3, na comeback, uh, ah, sa broadcast, sinabi ko ano, kasi 50, 1 minutes ba yun? 56 minutes. Oo, sobrang long game nun. Grabe yun. Tapos na dapat yun, kaso nag-error kami sa may base nila. Yung talon ni... Debo Savel. Oo, uh, ah, ah, ah, yun. Si Doc eh, Reeves. Yun, eh, tingin ko talaga, yung pinaka-problema namin nun, hirap talaga kami mag-reset. Tingin ko din. Kahit, kahit nung 8 main days pa nila reboot, tingin ko, mm, may, may ego talaga eh. Oo. Ganun. So, um, na naalala ko, sabi ko dun sa broadcast, kasi nag-caster kami ng Imagine. Sabi ko, imagine mo, Uranus ka, 50, <laughs> 56 minutes. Mm. Pindot ka na ng pindot. Pero maganda rin kasi ginawa ni Chuck, no? Tapos nakanakaw si Sir Eto oh. Max. Oh, tas, nakahula. Nakahuli din ako ni Chuck. No? Nahuli ni Chuck. No, oh, grabe si Chuck. No? Eh, Doon ko nakita yung ano, first flicker sa Cupra, unang-una. Sa may base namin. Oh, Ranger ako. Usually, ulti-flicker. Oh, ulti-flicker. Mm-hmm. Yan, ginawa niya. Pagkatalon flicker. Mm-hmm. Talagang Iba rin. Time. Ah. Imagine mo mga innovations na gano'n na hindi mm-hmm. pa naisip. So, i-breakdown natin yung pagkakasabi mo nun sa reset. At uh, thank you for relating it to ego. Kasi, I feel like when you say na natalo, natalo kayo, tapos puro, puro maigo kayo na na, hmm. na, na, na, na player, may times na magsisisihan. Oo, oh, magsisisihan. Sa time nyo ba nun, nag, ganun yung nangyari? Parang sisihan? O, more like, yung, yung, op, yung sisihan, Gets ko pa eh. Pero may mas masama eh. Yung hindi kayo nag-uusap lalo. Parang may ganun nangyari. Mm-mm. Like, nabawasan yung usap. Parang ano, nawala na ng gana maglaro ganun. Yan no, di ba? Ganun yung nangyari sa amin. Parang ano kasi siya eh. Mas, mas toxic yun para sa akin. Eh. Oo. Kasi parang tinanggap mo na bukod sa talo na kayo, mm. tinanggap mo na parang, ay, God, kilala ko kasi ito eh. Ganto na ito eh. Mm. Parang ganun nung ano, parang di naman, di ko naman pumasok sa utak ko yun. Sobrang focus ko pa din. Mm-mm. Pero sila yung parang ano na eh, tinatamad na ganun. Dahil ba sa tanda <laughs> to? yung, ito lang ah. Yung bukang bibig din kasi talaga na nila Rivo Lasti ng season 7, gusto na nila mag-retire. Kaya siguro parang, syempre, nakakatamad naman pag yung kampi mo puro gusto na pala magpahinga ganun. Mm. Siguro, ah. nakaka-affect din yun nung time na yun um, ma, ano bang estado nila last? May anak si last. Si last may anak. Oh, gusto so gusto mo eh. No? Oh. Tapos si Ribo parang, siyempre matagal na siya sa mm. scene. Kamayaman na yun. Mm. <laughs> sa pasara. Di ba kayo yun? Mm. <laughs> Pasarapan na. Pasarapan na yun eh. Oh. Si, si Sir Pew, feeling ko, uh, ah, uh, ah, naka naman natin hanggang ngayon. Gigil oh, pa rin. Gigil, si, gigil mm. yun. Yun yung hindi ko narinig na parang gusto niya na mag-retire. Mm. Ilan tanda sa'yo ni Finon? Konti lang eh, no? Parang four years. Four to five ata. Oo. However, after nun, ay, hindi, nag-8 ka pa pala sa bread. Nag-8 pa ako sa bread. Mm. Yun yung downfall. <laughs> yun pala yun. Bakit kayo hindi, hindi kayo napag-playoffs, di ba? Ah, hindi. So, una sa lahat, nung season 7, hindi inisip ng kahit sino ang tao na hihina yung Bren. Oo. Ah. Eh, lahat ina-expect pa rin na mananal uh, contender sa season 8, lalo na ang nabago lang ba sa inyo nun ay si... Si, si Malik pumasok. Okay. Palitan kayo nun? Hindi. Si... Ang gulo nun eh. Oo, magulo nga. Si, si Rebo naging mage. Mm-mm. Tapos si Pew naging gold lane. Tapos may time din na pinasok si Malik. Si Malik naman naging gold. Yun. Mm-mm. So magulo, magulo, Magulo. time na yun. Ah. Pero, on paper, si Malik naman, kilala din naman sa scene, Tama Ah, amateur. jungler, ano? eh, jungler siya eh. Mm. Yung, So, ano. pero, jungler. Oo, may, jungler may siya nun. Jungler siya nun. May rules na rin eh nung mga nung season season 8. But like I said, hindi talaga kayo yung tinitignan ng team na malalaglag. Oo. Talaga contender. Mm. What happened nung time na yon sa tingin mo? Para sa akin, doon na nagsimula yung toksikan talaga eh. Mm. Yeah, like, ano. So, ugali, simula sa dorm. Eh, naka-dorm kasi kami. Like, uh Dati, nagigisingan pa kami pag, uy, tara na, gising uh na. Again, nung time na yun, bahala ka na dyan. Pag di ka nagising, late ka. Ganun. Mm-hmm. Tapos, yun, dun lumala yung parang gusto na mag-retire ng mga kampi ko. Like, mm. tinatamad talaga sila. Ta- ayun, ayun. Nakakahawa ba yung mga ganang ano? Nakakahawa. Kasi yung atmosphere din sa loob ng room, ang pangit mm. na eh. Nakakasuffocate na ganun. Mm. At yung downfall nitong uh, ah, brand, nung time na yun, dun, <coughs> dun talaga nagsimula. Uh, di sila nakapag-playoffs ng season 8 at it's it's very weird kasi parang doon na rin nag-umpisa yung championship curse eh. Kasi uh, technically, yung season 7, hindi nga nila na-defend pero hindi naman... Close, ano lang eh. close, eh, close fight lang Close eh. fight naman. Mm. pero nung 8 kasi, yun yung medyo talagang naagulat for for for mm. Bren. Cartesium, taglulunox, mga time. <laughs> taglulunox ka na, di ba? Si Malik yan. Malik pala yun. Uh, okay, okay, okay. Ang so, weird kasi nun, coach, kasi jungle din kasi si Malik, kaya Oo. parang hindi ko ma-gets yung reason. Oo. Kaya- Pero yun nga, siguro, na eh. <laughs> wala eh, siguro dahil, yun na, nagkakatamaran na talaga ng time na yun. Mm, Erase, erase. 450 minutes. Ah, tanggalin ko yan. Ah, they, <laughs> <laughs> Oo. Dahil magulo talaga nung ano, mga panahon ah, na yun. magulo talaga. Kahit, sa, kahit sino naman. Tingin ko din naman, di mali ng coach yun. Eh. Nasa mm. player din. Pero factor din sa coach. Nasa lahat. Nasa lahat. Nasa lahat. Oo. So, Toxican, no, season 8. Season 9, The Blockbuster Deal. And, sinasabi ko sa'yo, Carl, epekto din talaga to naman nung super team nung season 6. Kasi yung Onic din, nagsimula na sila kumuha ng mga malalakas na players. Parang mm. gano'n. Nag, uh-huh. May mga teams na nakaya ng gumastos at naging importante siya. So big props doon kay Coach Panda sa RSG kasi doon sila nag-start from ano eh, mga amateur din, uh-huh. 'di ba? Sila Demon si Kite kinuha, kinuha nila, dinevelop nila. TNC ganun din naman yung ano, diskarte. Kinuha uh-huh. muna nila yung work pero basically ganun. Ang mga nag gumastos talaga ng mga time na yon is Onik at aura. At coincidentally, sila rin kasi yung may pera oh, na organization pera. ng mga time na yun. Galing Indo eh, di ba? Oh. So, franchise, kaya talaga mag-spend. The other teams, hindi masyado. Next play, may sarili silang mundo rin. Hmm. At na, commendable din oh, naman ma- yung... Marami rin pera yun yung next oo. play. Uh, pero kasi, ma- kahit marami silang pera, ang mas pinarioritize nila is medyo dun sa circle din nila eh. Parang ganun. Hmm. Uh, so, nasa ang estado ka ng buhay mo nung nat- nakita mo yung offer na nitong Eko? Um, nung nung nag-chat sa akin nun si Yawi talaga eh. Parang mm. siya talaga yung kinukuha nun nung time na yun. Hindi talaga ako. Ang plano okay. nila kunin kasi nung time na yun si Kyrie talaga. Tapos mm-hmm. si Kyrie nag-indo ata siya. Hindi pa. Eh, nung, ay, nine? Nine. Stay sa Onic. One last onic oh, pa siya nun. Oh, onic pa siya And tapos di niya ata tinanggap yung offer sa kanya sa Echo. Mm-mm. Tapos yun. Ako yung parang napili ni Yawin na pamalit kay Kyrie. Sabay yun. Nagchat siya sa akin bigla. And yung team naman nun, lubog na eh. Oo. <laughs> ako, oh syempre, ako din, parang burnout na din ako. May time pa nga ata na sinabi ko na ayoko na kampi si Ganto kay Daki. Mm-mm. Pero di ka na sabihin sino. Mm-mm. Parang, and, parang nainaan ako sa kanya, ayoko na siya kampe. Ganun. Mm-hmm. Sabi ko. Eh, nung time kasi na yun, sobrang balagbag talaga ako magsalita eh. Kung ano talaga yung ano ko, sinasabi ko talaga. And yun, nagchatsahan si Yawe. Tabay, ano, gustong gusto ko. Kasi, mm-hmm. si kampe ko nun, sila Kurt. Oh, sila na, Dreamer. Tropang Kurt. Uh-huh. Si Dreamer, ah, so balagbag din talaga ng mga time na yun. No? Hmm. Hello din siya nun. Tropa kayo nun. Eh, ni, Tropa kami. Mm. mm. At balagbag din ng ano, ang trash talking ni uh, Sir Trimark. Oo. Lahat kami mayabang din doon. Si oh. Kurt lang hindi. Eh. Oo, oh, ano. So, Kurt, ikaw, Yawe, Trimar, Benny. Benny. Benny. Si Benny yung naiwanan nun sa ano sa Aura eh. Kasi nakuha na siya nung ano, 8. Hmm. Mm. <coughs> Raflesia. Ayun. Ah, pero ma- malaking team yun nun eh. Oh, andun pa nun sila, no? Sira Raplesia sa bootcamp, pero wala na talagang planong paglaruin pa sila. Okay, okay. okay. Sila RK3 yan dun. Sila Aaron. Ah, sila an, si RK3, no? Nasaan si RK3? Yun <laughs> yung biglang... Nag-ano ata yan, collegiate na ah, okay, tournament. Okay, okay, okay. Okay, okay. Okay, so yun, uh, nung, nung nabuo kayo nun, syempre may konti palitan pa rin. Ay, hindi, wala nang palitan. Wala nang palitan. Pero andun pa sila Hades nun sa bootcamp, pero walang palitan nun, nung season 9. I see. Contracts, contracts na lang uh. thing. Eh. So, ayun nga, eh, na, nandun ka, ang estado mo nun, just to paint the picture is, medyo disappointed ka na sa current org mo. Oh. Gusto mo ng oras na, ng change. Mm. Gusto mo yung kama, magiging potential na kakampi. Oh. At ano yung, ano yung nakita mo kay na Trey Mariawi? Ganun? Nung season 9, lakas na lakas talaga ako nun kay Benny talaga. To the mm. point hmm. na gusto ko siya matry makakampi. Totoo naman. Kasi yung mga Arit Lunox nun, di ba? Siya, siya yung parang naunguna. Ah, Oo. Mm-hmm. Bag, balagbag. <coughs> Doon nata yung bagyong Benny. So, siyempre, ano. si Yahweh, ano? Siyempre, tinitingnan ko din as mata si Yahweh kasi ano yun, sobrang daming fans. Yan. Um, among the, dun sa big three, dun sa, ano, sa next play, sabihin na natin, siya talaga yung makikitaan mo na ano angat sa kanilang tatlo. Uh, Nung time na yun, ah. Oo. Uh, ah, time uh, Although, H2 kasi impressive din naman. Pero iba talaga si Inconsistent si kasi H2 maglaro eh, para sa akin. Ano yun? Sorry? Inconsistent. Oo, oh, ah, ah, ah, okay, uh, okay, okay. Si Yahweh talaga yung parang nakikitaan ko na mm. mga set, flashy plays. Yan. Mm -mm. Nag-click ba agad to nung ano, nung kinuha kayo? Nung kinuha kami, nag-click. Mm. Kaso nagka-jungle M. <laughs> okay. Season 9, pagpasok ng Echo, they came in. Dominating. Guns yan. blazing. Dominating talaga. 10-minute games. Sobrang walang deaths na games. Johnson Kadita. Johnson Kadita. <laughs> Ka- kahit anong ipahawak talaga, kinakaya talaga. Na, as in, balagbag. Ang nag-break lang ng streak ninyo was... Uh, ah, si it Onik ba? Hindi ko na maalala. Basta may... Alam ko nakaabot kami mga 6 to 7 win streak ata. Sabay oh. na putol na. Imagine nyo, hanggang season 9. Kasi online... Online, 8, eh. online. Eh. Oh, online first three weeks ng season 9, online. Pagdating nung on-site, wala pang, walang viewers. Hmm. Pero nandun mag, magkakita. Grabe. Yun yung, ay, binabay, alam mo yung binabay kayo ni Dilar, tapos sinampal siya ni, ano, ni Yeb. Yun ba yun? Yun yun. Oo. Pero, bago nun, iniyakan muna ni ah, Kelra. so yung season, season 9 pala, sa gitna. Nag, Kalagitnaan, nag-on-site. Ah, yung pala yun. Di ba yung hindi may na-late sila, ano? <laughs> Sila, boss ni. <laughs> yung katapat niya ah, dapat. Ah, Tapos, ayun, nato zero na lang. Walang laban. Grabe yun. <laughs> Oo. Sobrang unprofessional nun. Wala eh. Eh, Wala, Hindi namin kasalanan. Wala, di na kasalanan yun. Oo. And Lex, oh, eh, oh, ba- bahala, basta. Alam mo na yun. Mm-hmm. mga ano na yun, mga nakakatawang mga parts ng ano. Pero, ang gusto ko nun yung taunting, trash talkan pa rin yun eh. Oh, trash talkan pa rin. Taunting sa ano, backstage. May backstage pa nun eh. Like, mga masayaw-sayaw pa sila. Nun. Daming gano'n. Daming yung kunwari, kunwari, yung, kunwari yung backstage nyo, yung mga grupo nyo, uh, ah, gano'n. Oo. Uh. Ah. Oo, yun hindi ko na nakita. Tapos meron pa yung kilayaway boss din, nagtatapatan ng cellphone, sabay pinapakita yung mga ex nila, ganun, yung mga bardagulan lang. Pero, uh <laughs> alam ko yung time na yun, yung mga nagtatash na lang, alas magkakilala na lang din eh. Talagang oh, Konti for, for fun na lang. For Hindi, fun. wala na yung kagaya ng season 6 na balagbag talaga, away tayo. Mm. And for fun talaga. Ah, okay. So, nung ayan, season 9, um, sinabi mo na yung Jungle Emblem. Another, ano to eh, another important part ng career mo to, Carly. Kasi, i- isa ka sa mga kinoconsider palagi na pinakamagaling na, na, na player. At ang kasama niyan palagi is ego. Oh. Masasabi mo ba nung mga time nitong season 9, sobrang taas ng ego mo nung mga Sob- Sobra, sobra. Umahapa ko talaga. <laughs> Kasi, ano yun eh, meta na siya, sabay ayoko sundin. Dahil hmm. lang gusto ko mag-damage. Ayoko oh. mag-tank. Ka- so, <coughs> ganun lang ba kasimple yun? Nababaduyan ka lang sa tank? Oo, kasi nung pinapanood ko talaga siya, nakatamad. Nung tinry ko, okay din naman. Kasi ang bilis ko mag-farm, ang kunat ko. Yun. <laughs> Kahit sa scrim, di ko talaga siya tinry. Tinry ko siya nung pa-playoffs na. Kung kailan huli na ang lahat. <laughs> Mm, ano lang, one week before. Uh, season uh, season 9, bigla kayo nagka-lose streak, pero pasa pa rin kayo sa playoffs. Ah. Nasilat kayo ng Omega. Omega sa playoffs. Pero that, kasi nun, kung napanalo namin yung laban namin against sa mahinang team lang ata yun, tinalo kami. Ayun, sa NXP yata, tinalo kami nila, nila Donut. Kung nanalo kami doon, upper sana kami. So parang like, Oo, may time pa kami makapag-prepare pa. Kaso, yun, nasilat kami. Yun, TNC nakapag-upper ata. But, Ba't nga kayo natalo nila? Si Don, yung 1-1 ba to? 1-1, yung 1-1. Grabe mo, 1-1. Nagbabagay yung 1-1 niya nun. Oo. Talaga. Oo nga, yung 1-1 ni Donut. Hindi ko alam kung si MP yun, naka-helicurt. <coughs> ah, bigla kasi pinalaro yung AP. AP, yun ba yan? Oo. Pero di namin in-expect talaga na matatalo kami. Tapos sobrang crucial ng laban. Oo nga. Okay, naalala ko na. So, may mga players ng ng AP na pinalaro. So, mm-hmm. ito yun. Si Donald MP. Uh, ah, fresh faces din. Hmm. Kadensa ba? Ganun. Kadensa. Sila kadensa. Si Joe Headman. Hmm, sila kadensa ata yun. Grabe. Tapos nabigay. Binigay pa niyo binigay yung one man. o, di niyo na-scut nun. Ako wala akong idea. Ah. Pero, ang expect ko, kung may kung may knowledge naman sila kay Donut sa ginagamit, din nila na-suggest ganun. Oo. To be fair, kaya alam ko na malakas mag 1-1 si Donut nun. Kasi nung Seaball qualifiers, nung January, siya yun eh, yung may inspire. Tapos Eva First Blood niya. Ah, siya pala yun. Nagpausa siya yun. Oo, oh, yung First Blood. Yung naka-inspire. Tapos Eva First Blood talaga ako Nalaman ko lang na parang 1-1 main siya ganun nung pagkatalo namin. Oh. Kasi sobrang binalagbag talaga kami ng ano niya. Grabe, no? Pero kasi nung mga time na yun, uh, malakas talaga kayo. So parang, ay, kaya natin yan. Ano? eh. <laughs> eh. Maigo ba kayo lahat nun? Masasabi mo? Hindi, hindi naman. Ah. Y- yung maigo lang siguro nun, ako, si Yawi, si Ben. Yung dalawa, si Kurt, tsaka si Trimar, more on na ano lang. Parang talaga. nakikinig lang. Pero tatlo yung 3 out of 5, so mahirap din talaga. Paano kayo kinontrol? mga bossy niyo. <laughs> Wala, si Ate Mitch yun. Kinakausap ah. niya lang ako. Lalo na ako na pinarealize niya sa akin yung about sa utility. Ganun. Mm. Unfortunately, eh, <coughs> tinanggap mo na siya after na. After na. Oh. Tinanggap ko siya before, kasi late na. Ah, Kasi nung nilaglag kami ng Omega 3-0, tank ako nun eh. Mm-mm. Pero tingin ko, okay naman laro ko nun para sa akin eh. Mm. Siguro yung problema nun yung ano eh, yung kung paano siya laruin as a team. Yes. Kasi, unfortunately, ang utility, or kahit may assassin, mm. kailangan as a team kayo magbabago uh. ng laro eh. So, sobrang importante nitong time na to sa career ni Carl TC. Dahil, um, nagkaroon na nga ng, big, alam mo yung parang sinasamba ka ng lahat, ah, the, the young goat, the ano, best, Cartuso, Carlito, mm. ganyan. And then, back to back to back, disappointments. Kasi di ba 7, mm-hmm. 8, and then 9. Lalong-lalo na nung 9 kasi quote-unquote super team. Super diba? team pa. Super team yun. So, um, hindi ka ba, ano, anong tumatakbo sa isip mo ng mga time na to if naalala mo pa? Nung natalo, ano eh, ang sakit. Pero may part sa sarili ko na disappointed ako sa akin. Kasi parang tingin ko ako yung nag-cause kung ba't kami natalo. Kasi ayoko lang mag-adjust. Mm. Or too late ka nag- adjust Too late nag-adjust season 10, um, this was, uh, yun, yun yung ano, nagsimula yung rivalry ng Echo Black. Oh. Pa M4. So, nakabawi. Uh, nakabawi naman kayo. Ito na yung nag-adjust. Kasi, Pero wala na sila Kurt Trimmer nun. Paano nangyari? Paano kayo nag, uh, ano ba to? Dahil ba dun sa nangyari, ang inisip nila ma-Mitch dito is, kailangan may mang, kailangan mabago, kailangan paluin sa puwet ng mga to. Parang ganun. Yung sa Omega kasi na labanan, napansin siguro nila, si Kurt kasi, okay siya, sobrang talino niya sa game. Hmm. Sobrang mechanics, mechanics grabe. Kaso, medyo tahimik siya. Yun talaga yung ano sa kanya. Parang Di medyo, eh. kulang. <laughs> tahimik talaga eh. <laughs> Oo. Tapos si Tremor naman, nung sa Omega, sobrang dami niyang error as in. Okay. Parang sa three games na yun, siya yung laging may pagkakamali. Mm-mm. So yun, binaba, like, binaba sila sub. Kasi nagka-MDL na ata nung season 10 eh. Correct. Or, uh, tama. Tapos dun sila nilagay. Mm-mm. Ang plano talaga nun, hindi pa naman sila sure na MDL. Kasi nagkaroon ng tryout nun si sila Sanford Sanji eh. Mm. Si Coach Eric talaga nag-scout sa kanila nun. Yeah. Mm, tapos yun. mali siya. Tapos tryout. <laughs> Wala yun. Iyak-iyak pa yun. Wala yun. <laughs> Oo. <laughs> Coach Ark, um, isa sa mga commendable sa kanya yung scouting, naging resulta naman, yung SRG, di ba? Mm. Siya rin naman yung nag-scout doon. Uh, madami din talagang alam sa laro. Ito si Coach Ark, very much respectable. Siyempre, kaklose nyo lang din kaya nadya-joke nyo, joke nyo ng hmm. ganyan. However, um, mula kasi sa perspective ng hindi taga-eco, Pops, ang nakita namin doon is, nagtanda talaga tong org na to after no season 9. Kasi ang laki ng, ang laki ng ginastos oh. para mabuo kayo. Tapos, uh, hindi maganda yung naging resulta. At lalo kasi, 3-0 kasi yung ano eh. Or 0-3 yung exit eh. Um, yung Omega pa noon, hindi na din masyadong oh. believe mga tao eh. Tapos imagine mo, dating team ni Benny yun, mga ganun, mm. mga, all that stuff. Tapos ganun yung pagkakatalo. So, ang from outside looking in, ang tingin namin sa Echo, parang nagtanda, parang learn their lesson, ganun. Kaya dapat matindi yung change. So, nagkaroon kayo ng photoshoot pa nun. Kundi, tama ba? Ito ba yung may time na kay Luwash? Kiluwas. Yung may, <laughs> may shoot kayo na ah, babarilan. Oo. Ayun yun, di ba? Sampo. Oo. So anyways. Kasama ko shoot. Kasi, ah, <laughs> diba? Oh, diba? Pero di naman siya naglaro ganun. Mm. Pero kasi yung nakalagay naman na main five doon, alam ko, yung Sanji, Sanji Sanford na hindi ten, namin kilala nun. Ten Sanford man talaga yun, ten man. Okay, so 5v5 talaga. Hmm. Ganun, okay. Uh, maganda yung reception ng mga tao kasi nagkaroon ng pagbabago. Hmm. Nandun si Yawi pa rin, nakip. Mm, yeah. Si Benny. So yung tatlo, kayo, kayong tatlo, nandun pa rin. And then Sansan. -san. Tapos, uh, hindi na, nakaiba na yung ano eh, expectation ng mga tao ng season 10 kasi parang ang focus na RSG tsaka mm. Omega. Tapos, uh, Blacklist, Blacklist, syempre. Kasi kung di ako nagkamali, bumalik ang uh, ah, PY. So parang, okay, ito, ito yung ano, top mm. teams, ganyan. Uh, season 10, but sobrang lakas ng PYs. Oh, lakas pa rin. <laughs> ang lala. <laughs> Tapos, sil ang mainit bigla sila Kyle TC sila By Kyle. Konti. konti oh, konti. Oh. Tapos mm. RSG talaga yun. Yung RSG. Mahilig din. Uh, tapos, si, dun sa simula ng season, ang balakas na mat matindi, eh, kung maalala mo, Onik. Win streak sila nun. Sila, ah, sila Sensui. Sila Sensui, uh, sila Nets. Win sila nun. Sila Rapidot. Oo, di ba? Tapos yung, yun, yun, talaga, win sila. Tapos, biglang umangat V-wise. Hmm. Kayo, Gedli-gedli lang. Sakto lang. Ano, sakto saktuhan lang. lang. Saktuhan lang. Saktuhan lang. Si Batute naglaro. <laughs> yung ba yun? Season 10 yun? Season 10 yun. Oh. <laughs> Pakito. Oo, oh, Pakito. Sa- saver. Saver. Saver. Tama. Saver room. Ayan. Ganun kagulo. So, yan. Uh, bardagulan. Tapos, season 10 was also very important kasi dito na nagkaroon ng mga export. So, may mga lumipad na sa ibang mm. bansa. Uh, si Hades Geekpam. Geekpam. Oh, tama. Tama, no? Hmm. Ladies. Uh, syempre sila... Si Kylie, Baloy din nata, si Baloy. Baloy, yan. Si Mark at si Baloy nandoon sa... Si Marky din pala. Uh, Marky BTR. Hmm. Uh, hate sa... Cambodia. Ma- Malaysia. Yes. Oh, something like that. So, importante siya. Kayo nagstay. Quietly nandoon, Pero, alam mo ba na si Manjin sabi niya, nung, nung, uh, nung season 10, parang week 3 pa lang eh, sabi niya, feeling ko echo eh. Parang ganun. Yun, yung tingin niya nun. Mm. Naniniwala siya sa, sa inyo nun eh. So may nakita siya. Ngayon, that moment nung season... <laughs> Teka, kailan yung kay Demon Kite na ano? Ay, hindi. Basta hindi lang siya talaga naglaro, no? Nung S10. S10 ba? Hindi siya naglaro. Uh, S11 yata. Ay, S11 siya din. oh, S11 siya din naglaro. Si Arad naglaro. Sino yung katapat niyo ng playoff sa season 10? RSG din. Lagi, lagi sila kalaban ko nun. Arena eh. nga pala. Uh, uh, lagi sila yung kalaban namin nun. Oo oh, nga pala. Sorry, sorry, sorry. Nagkamali ako ng pagkaita. So, anyways, build up natin. Yan, magulo din yung season 10. Madami mga malalakas uh. eh. Oh. Pero it's clear na Blacklist is the team to beat. Top na rin naman sila nun. May digi na Freaking digi na yan. <laughs> digi na damage. Ang sakit. Ang lala. Pero nung time kasi na yun, coach, yung season 10, ano lang yun eh. Hindi ko talaga in-expect na magpa-finals kami. Kasi, di ba, rookie pa yung dalawa namin. And, Uh-oh. di talaga uso yung pagbagong buka yung team, malakas agad eh. Mm-mm. Uso nun yung parang niluluto mo pa ng isang season. Ganun. Yan. Okay. Pero, uh, gusto ko yung sinabi mo yan kasi this relates to your ego. Mm. <clears throat> From season 9 na, nap, sabi mo, nag-uumapaw na ego. Na-feel mo ba na, ay, kailangan ko palang maging humble? Noong mga time na yan. Doon talaga yung sa pagiging humble sa game. Hindi sa outside like yung patatrash to ko. oh, <laughs> syempre, hindi ko naman na ano yun. Uh-huh. Siguro yung sa in-game ko talaga sobrang binabaan ko talaga yung ano ko. Yung pagiging selfish ko sa team. Mm-mm. Kasi nga utility na eh. Mm-mm. Yun. Ah, okay. So meaning hindi ka na ganun ka big uh, big on Farming, greedy, greedy. Na, oh, yun. Talaga. Tapos uh, nag-focus ka na sa trabaho sa trabaho mo. Trabaho ko. Paano ko papalakasin yung team. Mm-mm. Yun. Nang hindi ako lang. Sa so season 10, um, kailangan mo magka Lord Dance as a team. Kanya-kanyang, <coughs> sorry, kanya-kanyang diskarte ang mga team kung paano nila tinun- inaral ng Lord Dance syempre, unang titignan dyan, yung blacklist. Ah, blacklist. Perfect. But what I noticed sa mga na-interview ko na mga time na yun, kanya-kanyang diskarte. Isang thing na common is, this is the time na kailangan jungler na in shot caller. Mm. Nauso nung time yan. nagsimula yan eh. Mm, para sa akin. 10. Na-feel mo ba yan? Sino, uh, una sa lahat, sino yung nagpa, as a team, paano nyo na-figure out yun na kailangan jungler na yung ano, shot caller? Sa akin kasi nun, di ba, kampe ko rookie. Mm-mm. Tapos, syempre, ako lang yung parang may championship. ako nga lang ata. Si kampe ko nun, si Yawi, Benny. May achievement. No? May achievement. So, so sila, parang, nililook up nila ako. Mm-mm. And sinasabi ni Ate Mitch sa akin na parang ilid ko daw yung team, ganun. Talaga. Mm. Kasi lahat yan sila. As a 19-year-old, ganun. Uh, lahat yan sila na tinitingala ka, ikaw lang yung parang may experience na sa amin dito. Mm-mm. Ayun, tapos hindi ko alam. Parang pumapasok lang sa utak ko yung mga sinasabi ko. Like, pull nyo yan, learn nyo, reset nyo. Wala lang. Parang instinct lang, ganun. That's the code. That's why he's the code. <laughs> parang dahil uh, kakaaral mo lang nung game, nung na, mga nangyayari, hmm. na, na-feel mo lang na ganun dapat. Oh, Tapos kakanood ko rin sa, ano, sa blacklist. Mm-mm. Yun. So, it's true na talagang binreakdown mo yung ano, ginagawa ng blacklist? Hindi naman totally breakdown, pero tinitingnan ko kung paano, paano nila nilalaro yung ganong situation. Mm-mm. Sabay, yun din yung sinashot call ko. Uy, wag mo na ganyan, wag mo na ganito. Mm-mm. May mga mini-message ka ba ng mga times? Kasi <coughs> what I notice uh, play, uh, working with Baloy, with Kelra, ganyan, matanong sila eh kahit sa mga potential uh, na kalaban. Uh, sa, ako hindi eh. Yun nga, kasi maigo nga ako. Ayokong, <laughs> ano, nangingi ng tulong sa iba. Okay, okay. Iba ka talaga. The <laughs> goat. Um, ibig sabihin, so, uh, ganito lang naman yun eh. Kung maigo ka, ibig sabihin, kailangan mo lang, lang naman yan tapatan ng mas hard work. Oh. Paano, uh, nung mga time na to, describe mo sa akin paano mo, paano mo ginagawa yung hard work niya. Kasi syempre, iba yung nagbabatak ka pa rin sa in-game, nagsiskrims ka pa rin, review, paano mo paano tumatakbo isang araw na? Tapos ma- ma-stream ka pa eh. Nung time na yun, parang more on ano lang ako. Hindi ako nag-focus sa sarili ko, sa mechanics ko. Hindi ako nag-focus. Kasi para sa akin talaga yung utility, di talaga need ng sobrang taas na mechanics eh. Talagang pina- pinapokus ko nun yung shot calling ko tsaka yung vision ko sa buong, buong game. Ganun. Wow. Okay. Ang bilis mo naman naisip na hindi mechanics yun. No? Mm. Kung ganun. Oo, oh, kasi trabaho, pag, pag utility ka, ang pinakakailangan talaga sa sa'yo, shot call talaga. Mm. Tapos, isa rin kasi sa nagpa, nagpa-realize sa akin ng time na yun, siguro si Coach Ark din. Kasi mm. sinasabi niya lagi, tignan mo si Venus. Alam mo kung bakit sobrang lakas ng blacklist. Kasi yung hero ni Venus, sobrang dali gamitin. Digi, Rafaela, Estes. Talagang need mo lang gamitin dun. Utak mo lang. Siguro, yun din yung isa sa mga nagpa-realize sa akin na, sige, mag, mag-ano ako, akay ako. Hindi ko need ng pindutan. Uh-huh. Mas makakapokus ako sa sasabihin ko, ganun. Kasi kapag nakakasasin ka, coach, mga Lancelot, nalilesen talaga yung ano eh, mga sinasabi mo. Kasi mas nakapokus ka dun sa hero mo. Kasi ang hirap pagsabay ng pagsasalita at pagpindot eh. Oo oh, naman, oo oh, naman. Uh, usually, naka-drag map ka kapag uh, utility ka. Kapag utility, di, di ka natingin sa hero mo kasi mm kunat mo naman eh. Oh. <laughs> tansya mo na, tansya mo na. Ah, oh, at unfortunately, ito yung bagay na kailangan talagang i-accept, no? Ganun talaga. Mm. So, fortunately, nung season 10, eh, wala naman talaga nag-assassin paano mga time na yun. So, to, purely. Mm. Uh, so, nabigyan ka ng oras na i-master tong craft na to. Mm. sa decision making. Okay um, siguro hindi mo kailangan magbigay ng exact na details dito. Pero nung sinabi mong importante yung shot call, ano ba ang describe mo kunwari, isang akay ka, ganun. Ano yung sinashot call mo? As in, inuutosan mo ba yung mga kampi mo na, oy, dito ka, dito ka, dito ka, ganyan? Ako, favorite ko talaga yung si Akay. Eh. Kasi si uh, Akay nung time na yun, walang problema sa buhay. Kaya niyang kumontos mag-isa sa Lord. Kayo, yung team ko, Sinasabi ko sa kanila lagi, gagawin nyo gusto, gusto nyo, pre. Mm. Kaya ko agawin yung Lord. Ganun lang. Kinakall ko sa kanila madalas kapag lugi kami. Wala yung shot call. Mm. Kasi sobrang confident ako na kaya kong rumetri. Eh. Ah, okay. Ganun Kasi lang. si Akay, iikot per skill. Tapos oh, ando na. Po, baka makaretry ka. Mm, uh. Tapos kahit malate sila sa clash, kaya namin silang abusin. Ganun. Mm-mm. Naka-helmet ka, magre-regen <laughs> Helmet, regen, regen lang. Yan. Reset mo pag ano, madami yung kalaban. Yun, yun yung favorite ko pag naka nakaakay. Tapos yeah. behind kami lagi. Kasi lagi kami behind doon sa blacklist eh. Yun lang yung call ko lagi. Mm, mm, mm. <coughs> that's uh, that's funny. Kasi uh, season 10, ang dami ko ang dami kong inaaral noon. Uh, um, I was working with Baloy nung time na 'yon. So parang nandito ako sa Pilipinas, nandoon siya sa ano sa sa Indo. So parang nagko-collaborate kami maraming beses. Tinitingnan ko yung may mga ginagawa yung blacklist na ba. For example, may time na ang mauuna is yung marksman na may lifestyle. Yung mampapok. Mampapok. Oo. Ah. Kasi usually, tatago mo yung marksman eh. Oo. Ah. Pero sabi ko, ba't ganun si Oheb? Oo. Humaharap. Yun nga din yung parang, ano eh, di namin nagawa. Ka- Oo. Kahit nung mga next seasons na. Tingin ko, doon kami pinaka naglaki. Kasi lahat ng team, yung ginagawa sa akin, yung Claude, babaril-barilin ako pag nagpo-pull ako ng Lord. Mm-mm. Mm-mm. Tapos kami, syempre nakatago, kasi ganun yung ano dati, nakatago Oo. kami. And ang nangyayari, nalolow ako ng sobra, Mm. tas di na ako nakaka-contest. Ganun. Oo. Meron eh. May, <clears throat> Oo. pero siguro, Sa kanila ta, nga ta talaga nagsimula yung poke ng Meron eh. marksman. yung mga, mga ganun. Basta, basta may life steal ka. Mm. Basta, or basta magaling ka mga mm Oo. Ganun. Tapos bigla na lang pupunta. pupunta Susugurin wife. ako. Oo pag na, <clears throat> once na lumabas ka, mm. o kunwari, half ka na. Papapok ka sa marksman. Oh, ang best case scenario, mag-ulti ka. Mm. E di, re-reset nila. Mm. Ah. Yun, ganda. Sila Galing talaga the best dun. Oh, the, the best talaga sila dun. Uh, ano? Ang dami yung... Mautak. Ano? Iba, iba kayo? Iba. So, season 10, um, hindi man kayo yung nag-champion mm. ng, uh, ng mismong okay. MPL dahil sa freaking Valentina Tsaka ayan. Fred Rin. Tsaka Fred Rin. Ayan. Yan ka nakita yan. Tsaka Guinevere. Okay. So, hindi ko muna ikakwento sa'yo yung side nila Sanford. Sansa na. Nakausap ko sila eh. Hmm. Ano yung side mo about dun sa Fred Rin Jungle? Gusto mo ba, parang nagulat ka ba talaga nun o ano? Ano, sinasabi niya sa akin yan si Sanford. Nakikita niya daw sa RG hmm. na may ng mga nagpe-Fred Rin Jungle na. Eh, syempre ako, ano eh, parang 50-50 ako kasi uh-huh. Nag-adjust na nga ako sa ano. May gusto pa kayo. <laughs> ano pa kung gusto niyo sa akin? <laughs> may, ano parang, yun, yun, may ganun din minsan na, ano, ano ako na naman nag-adjust. Parang puro lagi ako. Ganun. eh, yun, di ako nakinig. Uh, eh, okay, okay pala. Uh, to be fair, ang hirap naman eh, malaman nun. Uh, kahit, ga, tsaka ano naman ko alam. Kasi alam ko, nalugi lang kaya dahil nag-Valentina ata yun or Para, something. Di, di pa namin alam na counter nun ni Valentina si Akin. Si Akay, Kinukuha Oo. lang yung ipit ko. Mm. Tapos ang sakit niya. Tapos yun yung Fred rin. Um, pero, ang maganda kasi nun, and, si Robert, Robert na ba kayo nun? Kay Robert na ba kayo nun? Oo, Robert. Oo. Kasi umalis na si Coach, Ter- ay si Coach Arco. Meron kayong natalong strat ng blacklist na nakakamangha. Kung hindi ko na maalala na exactly. Pero parang nag-valier kayo para dun sa Rafa or Faramis. ba? Paramis, was Oo. five. Eh. Naalala ko yun. So, kasi yung Paramis ng Blacklist, hindi talaga matalo. Uh-huh. time na, at actually, Valen Paramis kasi noon eh. So parang ganun ng palitan. Ang maganda sa Blacklist, palitan din sila. Pwede nilang i-post 5 uh-huh. yung ah. Paramis. So ganun. Kayo'y naka imbento ng sagot doon. So meron, kumbaga, meron na kayong layer na nalagpasan sa Blacklist. Sino yung nasa upper bracket nun? Sila. Sila, okay. So anyways, basta may na-solve kayo. Tapos nung parang biglang game 3, Naglabas na naman ng, ano, ng grand finals, ng kakaibang Tingin ko strat. yung yun eh. Digi, yung Digi ba yun? Hindi nalabas. Hindi, Valen tsaka Fred. Tsaka ah, Digi. Ah, yung, yung, ah, Valen tsaka Fred. Oo, oh, Valen tsaka Fred. Saan namin tinalo yung, yung nakabalir kami? Doon din ba yun? Oo. Oh, Doon din yan. Promise. Um, mm. pero alam kong regular season yun eh. Di ba? Hindi, may meron kang playoffs na balir. Ah, meron Para, din. Ako, kasi... Yung balir na yun, si Coach Rev talaga nakaya, nakakaisip ng ganun. Mm. Kasi exotic talaga siya mag-draft <laughs> dati pa. Tsaka favorite hero niya si Balir. Uh, ah. yan. shoutout sa'yo, Coach Rev. Totoo yan, exotic. Ano kasi siya uh, batak din sa laro. So medyo uh, may mga idea siya na talagang ano, kakaiba. Which is, in that case, yung Valir, nag-work siya. Yun nga lang talaga, may isa pang layer ng nakahandang uh, strat. Mga friend rin, Gini Berbalin. Ayan. Grabe. Okay. Mm. Para sa akin, deserve ni Vice ng Finals MVP. Na. Sino ba na Finals MVP nun? si... Hindi ko alam eh. Oh, no, Haji or Edward, mga ganun lang yun. Sa bagay. Well, malakas man sila lahat. Pero yes, si Wise, ang sakit sa ulo kalaban. Ah, sakit sa ulo. Okay. Hindi na natin i-glaze si Wise kasi okay, ah, nagawa na natin. mag-send pa ulit ng Galaxy. Uh, ma- ma- ma- sobra na. Pero, uh, ayan. Um, na, na, hindi kayo nag-champion, pero noong time ba yun, nalungkot kayo? Hindi naman. Hindi ako nalungkot kasi alam kong ano, sobrang lakas talaga nila eh. Mm. Di, masaya ako na ano, nakapag empire lang. Yun lang. Oo. Oo. Tapos, uh, maganda nung sa M4, meron kayong sariling ka-screen partner dahil merong Team A, Team B kayo. Naalala ko yung interview uh. ko sa inyo nun eh. Tapos, uh, chill-chill lang at nagka-issue. <laughs> may nagka-issue. Di ba, may ano kasi may pamahiin na dapat may magkaka-issue para mag-champion. <laughs> may, may issue sa inyo nun eh. Oo, uh, meron. Si Basic ba? <laughs> Sinabi. Kay Sinabi, Basic. Oh. Sinabi kay Basic. Yeah. <laughs> Pwede ba yun? Pwede ba sabihin yun? Hindi, alam niyo na yun. Hindi, alam, alam, alam na tao yun, yung issue na yun. Pero pamahiin nga kasi na kailangan may issue An para mag-champion. Witness ko yun lahat ng pangyayari kasi <laughs> naumuna kami ni Yawe, Sir Joy, tsaka Boss sa Indo. Kasi may media. May kasi may media. Uh-oh. Sabay, nagpasko kami dun sa bar na yun. Like, Oh, basta. Basta, yun na yun. Yun na yun. Sumama lang ako nun. Pero di ako nagiinom. Like, ah, siyempre, na, siyempre. nakikinig lang ako sa mga kwentuhan nila kasi di, wala talaga Ma- akong vision. Off the record na natin kasi, pag-usapan kasi yan. Kasi pa- Pasko kasi yun eh. Kaya uh, saya-saya ganun. Okay. So anyways, nagka-issue. <laughs> At, but, kidding aside, um, Carl, ang, ang notable na nakita kong pangyayari nitong M4 is yung Fredrin na hindi ko naman masasabing ninakaw nyo, pero ikaw, inimprove mo ng malala eh. Parang <laughs> Iniba mo. Kasi, di ba, nung upper bracket, ah. puro Fred rin sila. Mm. Sa draft lang to, ah. yung draft pattern, yung alam mo yung mm. uh, pag mo tong pick na to, tapos ah. ganyan. Uh, ako kasi, yung draft, hindi ko siya tinitingnan na pagtapos na. Yung draft pattern, Oh. Tapos 'di ba mabilis pa kayo mag-draft kasi ang ang blitz draft, blitz draft. Coach ang draft. ang ano <laughs> ang joke kasi namin nun, sobrang bilis kasi magsalita ni Robert. Eh. <laughs> kaya sabi ko, ah, hindi kasi, kaya mabilis mag-drop yung echo. Mabilis kasi magsalita si Robert. Nautal pa. Oo, oh, di ba? Di ba totoo naman? totoo naman. Pero oh. gusto niya talaga yun yung blitz drop para oh. di na daw makapag-isip yung kalaban. Totoo naman. Lalo na pag kayo, sure na kayo sa, sa hero niya eh. Uh, but, but kidding aside, yung pattern nyo no upper bracket versus dun sa dun sa blacklist, parang pagkatalo nyo, sobrang iniba nyo nung ano M4 nung M4 di ba upper bracket mo na natalo kayo tapos ba kayo kalaban nyo RQ mm, yun so parang pagdating ng finals 4-0 sa inyo yun eh sobrang iniba nyo yung draft nagbago eh kasi nakukuha nung blacklist yung Fredrin Estes mm. mga ganun nakukuha nila yung gusto nila tapos nung kayo na, inadjust nyo. Tapos yung Fredrin mo, hindi kong hindi hindi ko makakalimutan. Nag uh, ah, meron kaya itang isang nanalo dun sa ano eh, upper bracket finals yata na Fredrin ka, kung hindi ako nagkamali. Alam ko, meron. Kasi diba? tinalo din namin yung digin nila nung nakahilda kami. Yun. Doon namin na-realize na parang counter. Yun, di ba? Hmm. So parang may mga lumalabas. And syempre, credits din kay Robert at sa, mga, sa creativity nyo at Magaling din maghilda si ano, si Yawe. Kinukuha niya lang yung uh, sobrang bomba. coops. Mm. Oo. So, lahat kayo nag-evolve ng malupit eh. Hmm. So, drafting, tapos ikaw. Di ko alam kung sino yung pinaka-drafter sa inyo nun. Lahat kami, tapos si Coach Rev talaga. Mm-mm. So, una muna, breakdown natin pa isa-isa. Fredrin, Rin, ah, ang, ang, ang bobo pakinggan nito. Eh, pero parang, parang ginawa mo siyang mas mabilis eh. Ba't <laughs> describe mo ba ganun? Med- Or, medyo, uh, medyo nagigets ko yung point mo, Coach. Mm. Kasi Sobrang ano talaga ng brethren ko eh. Walang ya. Hindi ko alam paano ko nagagawa din eh. Siguro kasi kilala mo yung kalaban. Alam mo mabilis. Mabagal maglaro. Pwede mang ganun. Hindi ko alam eh. Hindi ko rin magets kung bakit. Calculated or dahil ba calculated mo yung damage value na parang alam Siguro ko yun. Na calculated ganun. yung ano, yung regen ng Predrin. Yung, sa ano niya kasi passive niya, di ba? mm Yan. Tapos kada skill, siguro sobrang kabisado ko talaga. At noong mga time na yun, hindi iniiwasan ng kalaban yung second, no? Mm. Siyasalo lang. Siyasalo lang. Sabay taunt <laughs> na rin. Diretso na. Wala eh. Oo. Tapos ikaw pagkatapos mo yung Fred, dinadodge mo yung second. Mm. Yan. Yan, technique. Oo. Pag walang stakas si Fred rin, parang 7 seconds lang siya nakatayo. <laughs> mm Pag ganun. Dito mama yung per second. Wala siyang kwenta. Or is it because then, kaya nasabi kong para mabilis ka maglaro is because din sa mga kampi mo? Siguro hmm. sa playstyle din siguro. Kasi yung place na namin, di ba, Eco Express. Mm. Talagang ano, need namin bilisan, ganun. Signature. <clears throat> Dinesign nyo ba yun o nagkataon lang? Nagkataon lang ata kasi pare-parehas kami ng mga gustong gawin sa ano eh, game eh. Mm. Si Howie ba bilang kakampi, ganun talaga yung utak niya? Kung maganda gumagana yung utak niya? Oo, oh, kasi ganun talaga siya maglaro, mag-isip. Talagang more on ano talaga. Pick up tsaka flashy. Mm. Flashy plays. Tapos, okay, yun, yun yung sa Fred Rin. Both pa doon in-evolve nyo kasi ang masasabi kong advantage nyo kina, no, kin, sa blacklist noon is yung si Edward usually mag-sustain siya na, e-, na XP. Mm. Tapos si Ford dumadamage. Mm. Like yung lapo-lapo nung, nung uh, ah, M4. At bigla lang din yung la meta ba yung nun? Parang hindi. Saktuan lang dun. Ano, no, parang hindi masyadong Yusong binipik. talaga, Yusong. Mm-hmm. Yusong, Yusong mga Benedetta. Benedetta din. Oo, Bene. Tapos, ah, uh, Gushon. <laughs> Wala yun. Sak ano lang yun ni Sanji eh. Pasabag ano? niya lang. Pasabag lang. Oh. Pang one game lang yun. Pang yun. one game lang yun. Oo. Uh, uh, maganda yung co- combo niyo doon do. Si ano, Sanji. San, uh, nakakatawa kasi nung yung Sansan, from a caster's perspective, inimbento lang din namin yun. San, Nagkataon san? lang talaga na nag, nag ano sila, eh, na nag-click. Nag-click click din sila kahit sa, ano, sa rotation, sa galaw, mm. sobrang sing talaga nila. Mahilig din nung time din si Sanji magang sa XP. Oo. Yun. Nag, ano, nag, nag-click lang din. And then, syempre, Benny, Bagyo. Mm. Benny. Mm. Paano ba nag-offer? o Kasi ang dami niyong binagyo din ng M4 eh. Uh. <coughs> Pengi naman preview paano nabubuo yung mga ganong play. Siguro ano eh, yung M4 namin talagang nakapokus sa turtle. Ganun. Kapag nakuha naman yung first third ng sobrang ganda, panalo na kami. Gusto. Uh, actually, yan yung pinakahuli ko sanang itatanong sa'yo. <laughs> Bago muna yon eto muna kay Benny. Ah. Yung ano, yung mga diver, yung ano, bigla kayo na backdoor. Mga segue, segue ganun. Tama ba, Carl? Baka nagkamali ako. Hindi pa masyadong makunat yung base nun eh, no? Same lang? Same lang. Same sige, lang. Sige, sige. Okay, paano na nangyari yung ano, ano place? Yun nga, siguro dahil sa playstyle namin sa Lord Dance na nakatago mo na siya. Tapos mm. yung nagpapakita lang ako or Stanford lang. Tapos si Yawe, ano, nakatago lang din. Ganun. Ganun kasi kami mag-Lord Dance nung Echo kami. Talagang mm. konti lang yung nagpapakita. Ako lang din yung babawa sa Lord kasi kaya ko patangkinan eh. Ang term na gamit naman dyan ay off-map. Off Nag-off mo. Mm-mm, ganun, hindi kita. Hindi ka, kahit sa minimap, hindi makikita. Uh, yun, ganun, ganun. Tapos, di ko rin alam. Bigla na lang din siyang, nagugulat na nga lang din ako. Nandun na pala siya. Huwag na daw pa uwin. Pambira. Siguro sa kanya na yun. Alam mo, men, lahat ng na-interview ko sa side nyo, puro ganyan sinasabi. Hindi ma-describe kung paano siya nangyayari. Nangyayari na lang siya. Ito, personality med- na lang. Medyo gets ko na. Siguro dahil sa ano, wala pang masyadong nagki-clear ng mid kapag nag lard dance. Yun siguro yung napansin ko. Laging laging naiiwan yung ano, yung creep sa mid siguro. Thank you kasi wala nagki-clear. Hindi pa hindi pa siya rule noon eh. Oo. Ngayon, bawal kang mag-lard hangga't di mo na-clear yung mid eh. Paunahan mag-clear sa mid pag nag lard dance ngayon eh. Thank you for reminding me of that. Kasi may, mayroon talagang play nung season 10. Etong si RSG unit tsaka blacklist, sobrang close. Na-outplay ni Bino si Eman kasi hindi sila nag-clear ng mid. Mm. May ganun. Yeah. Matilda siya nun eh. Di, di siguro na papansin yung wave sa mid. Tapos si Benin, syempre nakita niya na parang open lang mm. lagi. Yun. Nangyayari. Oo. Pero meron din kayo ng mga ano, Loyi, tas may mga Conceal Bea. Eh, eh. <laughs> Meron pa backdoor talaga. Backdoor, yung yun, backdoor. ano, season 9 yun. Oo, oh, kasi malambot pa yun. ano. Malambot pa. Da, isipin Tsaka yun, sobrang OP ng ano nun, yung shotgun ah, ba oh, shotgun. Dahil sa inyo kaya nagkaroon ng change dun sa ano eh. Sa base. Totoo. <laughs> Dahil kay Chokes yun. <laughs> Chokes. Actually, kay Chokes. Totoo naman, kay Chokes talaga. So, um, yun, okay. Ma thank you for that information, uh, Carl. So, sa ngayon, ganyan na sa mga pubs nyo, um, as mga RG nyo, clear the maid before the Lord dance. Ngayon naman yung meta ngayon, clear the side bago magka-lord. Mm. Hindi na slow push. Medyo. Pwede. Medyo pa rin. Mm. Pero Pwede. more on ano talaga palamang. Kasi yung kalaban ngayon, ganun na rin ginagawa. Kaya kaya clear na lang. Mm. Ah, nag, nag adjust adjust na mm, kasi. Mm. Nag, adjust ano. adjust na. Okay. Going back, first turtle. Um, the infamous. And it took many years, siguro mga two years, bago ko na-interview ulit ang V-Wise. At yun din yung sinabi nila na first turtle And then, uh, sa amin naman, medyo slow ko rin siya na intindihan. Pero kasi, ang, on a caster's perspective, pag sinabi kong manalo kayo ng first turtle, ang sasabihin ng tao, malamang mananalo yan, first <laughs> turtle. Yun naman talaga. Pero, iba yung application sa side ng Echo. Uh-huh. In fact, nagkaroon ng adjustment yung side ng blacklist na wag Wag na lang lumaban. Yan. Alam ko yan. Trade. Uh. Yan. Which kind of work nung upper bracket. Ah, Oo, uh, no. upper bracket. So, talk to us. Bakit kon, bakit win condition yung first turtle? <laughs> uh, ah, Anong ting- mindset dyan? Tingin ko kasi doon nag-start hmm. yung momentum ng team. Tsaka tuwing nakukuha namin yung turtle, parang lumuluwag yung river para sa amin. Ganun. Tapos syempre, ako din, sobrang na-maximize ko siguro yung turtle buff ganun. Mm-mm. Nakukuha kami ng kung ano-ano. na, maliliit na bagay na... Ah, thank you. Uh. So, si Carl TC po, nagpauso ng parang kuha ka lang isang green muna ngayon. First hmm. turtle, mm. kuha lang isang green. Mm. Invade lang ako. Tapos balik ako sa farm ko. Mm. Second turtle, uh, dahil ma- na- nakakuha ko ng konting item, hmm. mas mataas konti level ng XP ko. XP, slight advantage lang. Oh, slight konti, isang level advantage. Yun, okay, kuha ko dalawang green. Hmm. Pagdating third turtle, magulat ka na lang, sobrang bilis nyo nang nakuha. Wala na. Wala na. Tapos first, Lord, biglang lamang na ng isang item. Hmm. Hindi mo nakikita visually or may ano mo yun, pag hmm. lumalaban ka. Tapos ano lang eh, yung ang matatakot kang lumaban pag may shield yung ano eh, Oh, pag may shield. Parang ang kunat ng kalaban pag may shield ng turtle. Para sa mm. akin. Oh, totoo naman. Ano, uh, may ganung mm. effect eh. Tapos parang, syempre, ay hindi, nagpa-farm pa ako dito, mga ganun. Bawi, whatsoever. Tapos, bago pa mag-start yung First Lord, kasi nung, nung S10 at nung M4, yung Lord Dance, pag kayo, hindi nangyayari. Kasi pinapatay nyo agad <laughs> bago mag-Lord Dance, di ba? Yun, ano, brain, brain dead pa kami nun eh. <laughs> ano lang talaga, pindutan kasi kami. Uh, talaga nang pili ka talaga nung time na yun. Mas ano kami sa mechanic sa blacklist. Pero sa macro, panis kami sa kanila. Ah. so, i- ibig, ang ginawa nyo na lang, bago pa umabot sa macro, hmm. eh, ano na, tapusin na lang, sabay kanya-kanya na. Tapos yung drafting nyo, yung adjustment is, ano eh, parang mas naging aggressive din kaysa drafting, masasabi ko eh. Inuunan nyo yung Fredrin, tapos... Talagang ano, di uh, na namin binigay yung comfort nila. Kahit ma-open yung mga OP, basta wala ah. yung Fredrin Estes nila. Mm-mm. Para Freddy Estes, oh, mga paramis, ganun. Tapos, <clears throat> nagkakadya-kadya pa sila ng mga time na yun. At, na, ilang games kang Fredrin nung finals? Uh, <laughs> dalawa or tatlo siguro. Ano yung basta, pang hero? na- basta pick or ban lang yun si Fredrin ah. sa amin. Hindi ko, di ko Di na mo matanda eh. no? Siguro. <coughs> Barats, nagbarats din nata ako isa. Hindi ko. Oo. Ay, oo, Barats. Tapos, uh, hindi lang naman din ikaw, Carl, ang nag, nag-god mode noon. Oo, ah, lahat naman kami. Lahat naman, pati si ano eh. Sanford lalo. Sanford, uh, Lapo. Yung, Lapo. Grabe yung Lapo nun. Yung ano, no, yung bihira din makita yung ano pa eh, pa diagonal na flicker. Hmm. Yung, tsaka eh. yung ano, mga flicker na flicker ng Lapo. Ngayon, kaya makikita mo na siya lagi eh. Mm. Para sa akin, siya talaga nagpasimuno ng mga ano eh, flicker sa Lapo lagi. Kahit, kahit di naman mamamatay. Oh, ganun. kahit di naman mamamatay. Kahit mapalaw niya lang, talagang siya lang yung nagpi-flicker. Ganun. Oh, baliw. Baliw maglaro. Pero yun yung napansin ko sa kanya tuwing ano, parang sobrang intense ng laban. Talagang nagpa-pop up siya ng sarili niya lang. Mag, nagugulat na lang ako, may mga play siya na nagagawa mag-isa. Damn. Hmm. Wow. Parang nag, in the zone ba ganun. Para siyang ano, alam mo yung sa, <coughs> ayun in the zone. Hmm. Yung sa NBA, nag-NBA ka ba? Yung Superstar Trigger. Parang may ganun eh. Oh, Take, take over. Ganun. Yung take over, oh. Uh, bigla siyang... Biglang may piplaker in. Sabay mm. yun, nabubuhay siya. Ganun. Sabay, sobrang ganda ng trade namin. Ganun. At nada, nahahawa kayo sa energy ng mga ganun eh. No? Mm. At doon na nga, M4 World Championships back-to-back. ay, hindi naman back-to-back. Two-time champion, Carl Tizzi. Uh, the young, yan, young goat na nga. At uh, di na mapigilan ang uh, pag pag-rise. At uh, ito kasi kaya kaya special yung second championship para kay Cartesi guys kasi utility siya mm, yung time na yun. Kaya ibang so, meta, <laughs> ibang team din. Ibang team, ibang meta, iba yung mga kampe at humble. <laughs> Hindi ata ako humble nun. Siguro more ano na lang. Wala na akong pakialam. Yun. Ano talaga hmm. para sa akin. Mature konti siguro kasi tumanda na. Oo. Oo um, pagbalik mula sa championship, uh, run for MSC, ang next na kalaban nyo na this time is Blacklist pa rin. <laughs> Season 12? 11. Eh, 11, 11. oh, kami. Kami pa rin. Tuloy-tuloy yun. Oh, pa, ganun pa rin palitan. Pero this time may assassin na. Konti. Konti, oo. Dahil nag-lons. Ay, di si Kyrie pala. Wala, wala pa masyado. Utility pa din yan. So, may, may mga gumagamit lang. Mm-mm. Pero yung mga assassin user lang gumagamit. 1-1 ang uh, malakas nun. 1-1. Hero ni Benny. Mm. Uh, ah, Siyempre, in-expect ng mga tao nung season 11, gano'n, na kayo pa rin ang malupit. Uh, nag nagkaroon ng MSC. Champion kayo, di ba? Back uh, ah, champion kayo season 11, di ba? Season 11. Mm-hmm. Season 10, di kami nag-champion. Oo. Pero sa M4, nag-champion kami. Pagka uwi, champion kami mm-hmm. sa 11. Season 11, <coughs> <coughs> season 11 was the infamous, ano, Irad. Oo, ah, oh, Irad. Yeah. It's, <laughs> gusto ko lang malaman, uh, Carl. Eh, ma- ma- malapit na rin talaga yung mga salitaan mo eh. Una sa lahat, ng season 10, meron kang binitaw na favorite ko rin, which is, sarabi mo, pinapahabol mo lang sila. Kaya ganun. Mm. Nung season 11, ang isang malupit na bars mo ay yung huling ano yun? Huling humamon sa akin. Huling naganyan sa huling akin. Huling naganyan nagpahinga. sa akin, nagpahinga. Tapos, walang iya ka. Di yata nakakita ng camera yun. Nung umiga ka, tapos ah. oh. natulog. Nag, ano talaga ka na, nag-night-night, di night, night ng camera. Night-night. Nauso rin kasi yung kay Steph nun eh. Oh. Time na yun. Pero night-night mo, nakahiga eh. Nakahiga talaga ako. Oh. Sobrang ano ako nun, sobrang gigil na gigil talaga ako sa kanya nun. Kasi, di ko alam ba't gigil sa akin mga players ng RSG na jungler. <laughs> siguro, lagi sig- siguro kinocompare ni Coach Panda. Yung, ano ko. <laughs> ginagamit ka pa Ginagamit kayo, eh, ako. No? Sabay binabanggit din sa akin ni Perks, lagi daw talaga ako giniglaze ni Coach Panda sa mga ah. junglers na. Kaya <laughs> siguro nagiinit sa akin. Ganun. Oo. Okay, ayan. Uh, si, na, nananahimik si Carl TC noong mga time na. Tapos bigla ka rin nag-lance eh, di ba? Mm. Naka, mm. Nag-lance ka rin isa nun. Ano naman kasi yung lance nun? Semi. Tank selot na. Tank selot, yun. Oo, so medyo baduy pa rin. <laughs> Okay lang. Okay lang. May dati damage baduy, dati baduy. Oo. Ngayon, okay lang. Okay lang. <laughs> Ah, natalo kayo kasi nung... Yung nakakatawa kasi, natalo kayo nung una. Mm. Si Raulo naman din. Pero ang- ah. grabe din naman kasi yung Lancelot niya nun talaga. Talagang mm. respect naman. respect din. Grabe din talaga. Mm, um, palong-palo. Etong, loko-loko tong Monton eh. Or kung sino man ko MPL. Basta may nag-release ng stats nung kinumpir yung Lancelot nyo. Tapos so, ah. sobrang layo. Sobrang layo. Parang ginawang Dylan Brooks ni Lebron James. Oo, ah, nakita ko yun. Oh, ang lala. Oo. So, um, sobrang lakas nila Sanji nung, ano, nung eh, season 11. Mm. Naalala ko. Let, yun yung let him cook eh. Mm. Uh, tapos, syempre, kayo na, na overcome nyo yung uh, blacklist na mga time na yun. Um, so, ang tanong ko dito, di ba? In relation dun sa kakasabi mo lang nung January of that year na pinapahabol mo lang. Tapos yung na huling na ganyan, nagpahinga. Tapos yung night-night. Gano'n ka ka seryoso dun sa mga time na sinasabi mo yun? In a way na parang, did you mean it? Talaga may emotions ka ba na evol- involved dun? Yung sa pinapahabol ko lang sila more on ano lang talaga yun, pa-hype. Okay. Di, di naman talaga seryosong mm. yabang. Ano lang, mema lang. Mema lang, okay. Yung sa pinagpahinga ko sila, ano talaga yun? Legit yun. Uh, ano, gigil talaga ako sa kanila nun. Kasi, mm. Di ko alam, may issue pala sila sa akin. Like, nung kay Demon, kahit nung di ko siya nakamayan. Yun, mm. yun kasi mm. nagsimula nun kaya siya galit na galit sa akin. Mm-mm. Ano. Pero di ko lang talaga napansin yung parang kamay mm. niya nun. Tapos kay Irad naman, sa interview niya, bigla niya ako niyabangan na dahil lang sa isang series na Oo, ah, ah, mas magaling talaga ako maglansalat sa kanya. Siyempre ako, egoist din ako. Mm-mm. And parang gusto ko patunayan sa kanya. Parang sabi, pag in, parang ano yun, eh, in terms of mechanics, parang lamang ako, parang ganun. Mm. Parang ganun yun. Pag mechanics daw talaga, lamang daw siya sa akin. Siguro uh, dahil tingin niya, ano, puro tank na lang ngayon. Kasi ganun tingin mm. nila kapag utility kay eh. Siguro, mm. tingin nila, mababa mechanics mo, ganun. Uh, yan. At, nung, yan, season 11, yun yung <laughs> bars na malapit. so, uh, yun, uh, nag, nag, nakapekto ba yun sa performance mo? Kasi imagine ah, mula si, mula si, eh, six. Meron ka ng mga nasasabi. Ito mga bagay na ba to, naka-apekto to ever dun sa performance mo mismo dun sa... Oo, oh, ah, naka-apekto. kasi ano eh, nagiinit ako lalo eh. Parang hindi ko alam. Kasi kapag naglalaro ako, gusto kong ano, gusto kong nakikita kong na, naisip ko muna yung mga ginagawa ko bago ko siya gawin. Tapos kapag sobrang sobrang sobrang sobra ni adrenaline like parang nanginginig na ako nga ako minsan eh. Ano, parang kusa na lang kusa na lang yung kamay, yung utak kong hindi <laughs> ko alam, hindi ko ma-explain yung feeling parang kusa na lang akong gumagawa ng kung ano-ano. Ganun. Oh, okay. Sige, eh, jump na tayo dito sa topic na to since medyo matagal na rin tayo nag-uusap. Kasi ito, Carl, meron akong theory at thank you for doing, for saying this. Kasi, na may time, pinapanood kasi, kilala mo si No Tail, mm. di ba? Dalawa yung, isang, dalawa yung mga bagay na sobrang gustong-gusto ko na tinuro niya about sa Dota. First is yung formation, which is sa OG daw, ang talagang bentahe talaga nila is yung formation nila sa sa Clash. Clash, uh, box. Yun yung sa box nila, noong no time na yun. Hindi ko alam kung box tawag nila, pero sa formation. And next is, hindi niya to ginamit yung word na to. Pero ako, ang term na gagamitin ko sa kanya is called imagination. The idea is, bago pa magkaroon ng clash, na-imagine mo na lahat ng mga mm. possible scenario individually. Mm. To. Oh. Bago mag-start laban. Draft pa lang, lagi na to. Ito yung tumatakbo na, na-imagine mo na yung laning stage, na-imagine mo na yung clash. Paano pag ah. ganito yung skills niya, ganun. Merong isang nagkwento sa akin na kung paano ka, hindi ko lang ma-pinpoint kung sino yun, pero baka nga si Sir Hayes eh. Pero sabi niya is, or kung sino man, uh, parang ganun ka daw mag-isip. Oo. Oh, siguro nagsimula yung ganun kong attitude dahil siguro sa ano, SGD, sa Smart Omega. Kasi yung mga coaches doon, mga staff, more on ano sila, eh, Dota eh, kasi Mm-mm. Dota team talaga sila. Tapos nag-awak lang sila ng ML and may life coach doon na parang tinuturuan ako sa way in-explain niya yung mga ganito. Tapos Sino lag, Okay lang masabihin. Si Coach Stark. Shoutout sa Coach Stark. Wow! Ayan. Tagal ko nang di na rin. mo yun? Ancient. Ah, Grabe. Ancient. And siya, siya yung nagpaano sa akin na la, yung mga players niyan, yung mga magagaling na players, parang binivisualize na nila yung nangyayari bago pa yung mag-start yung game. Mm-mm. Sa drop pa lang, sa heroes pa lang. And siguro yun yung nadala ko hanggang ngayon. I think this is important. So, ano kasi, um, may mga junglers na na-experience ko din. So, lalo na, na, na, na ma, makausap. Parang, alam mo yung pag mga sa screams, nagugulat sila na, ay, pwede pala yun. Mm. Parang, kunwari, may maka-weirdong gagawin talaga ng mga kalaban. Katulad ng, uh, pag walang retry, ulti na lang yung pang knockout, tapos mata yan, tapos shoot. Parang mm. ganun. Wag mm. ganun. And I feel like, pag ikaw yung nandun sa sitwasyon, kung ikaw yung jungler na yun, kahit dead si mga kalaban mo, kahit yung mga sobrang weirdong bagay, dapat ma-imagine mo pa rin eh. Mm. Pero syempre, minsan, may mga nakakalasot pa din. Oo. Oo naman. Pero kung, yun, kung mga lagi siya nangyayari sa game, Exactly. mm, talagang basic na lang. Talagang gagawa mo na na siya ng solusyon. Ang mahirap lang dyan kapag, yun, syempre yung kalaban din, nag-iisip din mm Need mo, need mo pa mag, mas, mas mag-isip ng parang counter sa gagawin. Ganun. At the same time though, ano, uh, iba pa rin yung pupunta ka sa isang clash na iba yung iniisip mo, iba pa rin yung at least eto. Kung nakasanayan mo na kasi maging mag quote unquote imagination katulad mo, 'di ba? Basic na sa yun eh. Sobrang mm-hmm. yung utak mo parang naka-wire na na parang ito uh. yung mangyayari. So parang hindi na siya nakakapagod sa iyo. And siguro yung ano, di gets ng ibang team na kaya ang papangit ng pili nila ng laban. Siguro hmm. wala silang kulang sila sa ganun. Sa ano? Anong anong term mo doon? Wala. Eh. Wala. Sa'yo ko lang din na ano yun eh. Yun, yun, uh, ah, imagination, ang word na gamit. Kasi parang... Para sa akin din, imagination din. Ano lang eh, parang imagine mo lang eh. Kasi... Ganito yung gagawin niyan, magi skill yan dito, ganun. Mm-hmm. Malalo ka, mal- malalamang pa tayo or mm-hmm. mga ganung bagay. Ganun ka kanina eh, doon sa ano mo, Isun Shin. Mm. Kasi, uh, ayun, yung kill nila sa akin, na, na-predict kong gagawin nila. Pero nagulat ako na nandun na pala sa harap ko. Mm, mm. Nasa utak ko na... Sa last, yung pinakauli. Nagagawa sila ng play na kakaiba kasi hindi nila kaya edep eh. Katulad nung ano, eto men, um, correct me if I'm wrong, pero parang ikaw pa lang nakita ko sa Yisun Jin. Kasi bihira din yung YSS back siya eh. Hmm. Sa lahat ng talon ni Kyle sa'yo, yung, yung, ano, ah, ano, yung, yung gulong. gulong, yung dash mo either diagonal pa upper left or pa upper right. Ano? Yung, mm. ang ano kasi doon, sinasala ko na lang eh. Para di na maano yung ibang kakampi. Kung Mm-mm. parang wala namang ibang aabot sa akin. Kagaya mm. kanina, sabi sa akin ni Sanji, buti daw sinalo ko. Kundi patay daw siya. Ah, ganun. Oo. mga, mga ganun bagay. Mm. Ah, ano din yun eh. Like, like imagination din yun eh. Oo. <laughs> Kasi, imagination nga din. Kasi ma- ano ba yung susunod na mangyayari, ganun. mm normally, kunwari, i-judge, i-jujuk mo, uh, iba yung magiging senaryo. At the same time, pag, uh, kunwari, bago pa mag-start yung clash, or kahit sa screams, kunwari, naisip mo yung ganun senaryo, lima, limang, limang senaryo na naalala mo. Pagdating ng time na in the future, magagamit mm. mo siya, hindi mo alam eh kung kailan. Uh-huh. Bigla mo na lang maalala na, ito nga pala yung iniisip ko nun. O, mm. ganun. Pero si- siguro kaya di kami manalo sa scrim kasi di gumagana yung ganun ko sa scrim. Mm. Minsan lang, pag gustong gusto ko yung ka-scream, ganun. Oo oh, ah, naman. Well, oy, wala akong sinabi hindi kayo na sa scream. Ha? Ah. Ikaw nag, <laughs> kami yun. nag-bring up niya na. Ah. Kami yun. Wala akong maki. uh, <laughs> Talo kami sa scream basta sa tournament, panalo kami. Yan, okay, okay, okay. So, uh, napa, uh, yan, ma, laking bayad na agad yan no, oh, sa coaching. Lalo na pag napanood to ng ano, mga, <coughs> sorry, mga junglers. Nasaan na ba tayo? Sa M4. Okay lang yan. um, ayan, um, nanalo kayo nun sa uh, season 11, season... So pagdating ng MSC, katapat sila Kyrie. God no, din. Wala, ano God tayo na, uh, masasabi kong best Onic ID form yun. MSC. MSC, oo. Oh. Napakalala. Nung chemistry nila noon, si Chewe, sobrang... Uh, on point, ma, noon, mga kalod. Mm. Grabe yan. 1-1. Tapos... Prime uh, ah, Onic nga. Prime Onic. Kiboy ano, pa. Oh, si Kiboy noon, lala. Grabe. Tapos si Boots, Boots, uh, although mas prime niya nung M3, kasi ah, Boots Esports nung M3 eh. Pero nung May M4... May kwento lang ako sa'yo, Coach, na about yan sa MC na yan, kay Lucky Boy. Sige pa- lang. Ito lang ah, kay Yawe. Parang pansin lang namin na as kakampi namin si Yawe, parang pag alam niyang mas magaling yung roamer sa kanya, parang may may ano sa kanya na parang na-auraan siya ganun. Okay, okay. Parang ganun yung nangyari sa amin nun versus sa Onic ID. Mm-hmm. Like, parang na lesson yung paggawa niya ng play kasi siguro nag-overthink siya na ma-counter set, ganun. Mm-hmm. Siguro yun yung nangyari sa amin. Pero di ko naman siya sinisisi. Ah. Diba? Factor pa rin Factor pa rin. Kasi uh, lesson yun eh. Um, hindi naman si Yawi lang Oo. Yun. Lahat naman kami parang ano, pangit din talaga ng galaw namin as a ito, team. Ah. Sige. Uh, ah, ito, feeling ko maintindihan naman ako ng mga Onic 9 Lives Voice. Pero naaurahan sila nung kalaban kayo? Masasabi ano mo? Hmm, masasabi ko. Lalo na si ano, sino siya kay OEB. Oh, Kasi diba? oh. parang, ayun, siguro yung laro niya, di, di niya nalabas. Kasi sa oh. laban nila nakikita ko, yung harit niya, grabe. Eh. Subsob exactly. daw ng subsob. Tapos nung sa amin, parang di ko na-feel. Para silang ano eh. Uh, takot. Actually, si MP nga yung nakakatawa oh. panoorin nung time niya eh. Siya lang <laughs> nag parang ano talaga na naawrahan. Yun hmm. yung ano, I think yun isa sa mga best example. Oh. Kasi imagine mo, wala silang takot sa Onik, wala silang takot sa, sa wala silang takot sa Falcons, di ba? Sa Sibol oh, kasi. <laughs> Di ba? Kasi na, na, naisa na nila sa Sibol and everything. Tapos, nung kayo, biglang parang, oh, sino to mga naglalaro na to? <laughs> Ayan, nabigyan tuloy momentum sila. Ano. Kaya nga eh. Momentum kami. <laughs> thank you, thank you. Bigla tuloy ito sila. Uh, so, uh, as of recording ay eh, week 4 ngayon. So, di natin alam. Uh, kasi, papa-subtitle ko pa to, Carl. Eh. So, mm. patagal pa to bago ma-upload. Baka nag-champion na kayo ulit. Uh, anyways. Uh, ayan. Um, yun yung, naging pro- yun yung sa tingin mo naging problema nun. Mm. Tsaka, ano rin, sa chemistry din siguro. Tsaka ang dami naming error nun. Yung kay Kyrie na paghabol, mali-mali. Oo. Tapos, wave, wave management namin, pitong Lord, di namin natapos. Mm. Talaga. May, may mali talaga <laughs> sa galaw uh namin. <coughs> uso yung doon uh, ah, si MSC na uso yung slow push hmm, na slow push. malamalala. Um, so, uh, Kurt, yan, uh, si, si Kyrie, ang ganda. Yung habol niya, yung... yung... Tsaka grabe din yung takas niya <laughs> setup. Oo. Na ano kayo, no? Pasok sa reels kayo din eh, no? <laughs> content kami. <laughs> no, content kami. Pampalubag love ko na lang. Okay lang, akin naman yung Lord lahat ng game dyan. Na-retry mo naman. Na-retry ko naman lahat. Okay, okay. Sa tingin mo, may times ba na ang isang team kahit nagcha-champion na may mga moments na dahil matagal kayong magkakasama, yung chemistry na apektuhan kahit pa paano. Parang close naman kayo, ginagawa nyo naman lahat, pero nababawasan. No, ayun, kasabi mo, chemistry yung naging ano eh, isa sa mga factor. Oo. Oh, oh, factor siya. Pero yung parang pinagawain <laughs> kasi nun, more on ano eh, outside na sa game. Pero hindi uh, ah. ka na pwede sabihin kung ano. Uh, lahat And naman. kung sino, syempre. Alam mo naman, lahat ng teams naman nag-aaway, Carl. Oh, kahit uh, siguro itong... Yan, siguro nagkaroon ng lamat yung isa't isa. Parang... Ganun. Mm. Ah, kids, alam mo naman. Right? Mm. Ayan. Ngayon, uh, at hindi rin naman pwede tayong tumingin lang sa inyo. Malay natin, malakas talaga yung... Parang oh, para sa kanila talaga yung uh. tournament. May mga ganun din, di ba? Oo, mm. oh, para sa kanila talaga yun. Grabe talaga sila nun. Eh. Oh. Hindi naman natin pwedeng sabihin na kayo lang yung Dahil lang, kulang. Oh. kulang kami. Oh. Kudos din sa kanila kasi Eh, Grabe din pinakita nila. Eh. Mm. Yan. Season 12, uh, ah, nagbabalik. Ito yung... And ano, eh. si Dad. Pasok. Si Dad, no? Uh, ah, ito natin yung part na madami tayong papacheck sa <laughs> management mo. Pero, on your part, like, tingin mo ba, etong, ano, tingin mo ba, naging problema nyo in time na to is, is talaga nandun sa palitan between JP tsaka tong kay ano, uh, Yawi. Oo, oh, kay Yawi. Kasi doon nagsimula yung ano, parang comparean sa isa't isa, yung silipan, ganun. Tapos syempre, ano, yung favoritism din parang, syempre kung ikaw yung pinapalitan, syempre mapipil mo na parang mas gusto nila to, ganyan. Mm-mm. And syempre, sobrang daming salitang nabibitawan, like, sino, parang ano, sinasabi sa mga kung sino-sino na lang, ganun. Tapos, ano rin, yung yung tiwala, yun, wala na, nawala na rin. Ah. <coughs> ito na yung uh, sinasabi nating sakit ng uh, kahit ano organization naman. Hmm. Nagkataon lang na sobrang sikat nyo kasi, men. Kaya talagang ano, hmm. pag-uusapan kayo. Tingin ko nakadagdag talaga yung sinasabi ng tao eh. Oo. So, mga... Lalo na kay dad. Sobrang nakaawa nga kay dad yung time na yun eh. Lahat ng coach na nakakilala ko, na nakausap ko, like, noong time na yun, I was able to get uh, Panda sa, sa podcast. Nakakausap ko uh, sila Coach Yeb, ganyan. Especially, Indonesia siya, so nakaka-scream kayo, ganun. Everybody would say na parang, the reason kung bakit si JP ang pinapalaro ay dahil sa scream mm. na resulta. Kumbaga, may basis. Uh. Ikaw ba naniniwala ka na ganun ang dahilan mo bakit si dad ang naglalaro? ano, nung time na yun talaga, nung una, gusto ko si Yawi maglaro nun, nung una. Kasi, iniisip ko naman na scream lang yan, ganun. And sa, yun nga, yung playstyle kasi namin nung season 12, puro aggressive lang, walang kalma-kalma, wala kaming Matilda, ganun. Mga utility support. Ay, Rafa. Rafa kasi nun eh. Mm. Rafa Mati. May Mati. Oasis. Mm. Tapos, yun. Ano. And sa Scream si Dad, siya yung medyo mas kalma ano, parang balance lang. Magkaiba talaga yung playstyle nila. Magka, sobrang magkaiba talaga, sobrang lalo na sa, sa peak of... And tingin ko naman nung time na yun, kayang ayusin yun kay Yawe eh. Sadyang hindi lang napag-usapan, feel ko. Wow. Different take, no? Parang... Oh, kasi nung ako, nung nag-utility ako, kinaus eh, nung assassin ako, kinausap ako para mag-utility. And tingin ko yung kay Yawe naman, kaya naman siyang kausapin na na ito mag-ingat adjust ka, mag-adjust ka sa playstyle mo mag matilda ka try mong mm. mas ikalma yung sarili mo sa mga gantong paulit-ulit na clashes kasi nagkaka-error na siya dahil predicted na siya ng kalaban na huli niya to what if ginawa niya yung yung gantong bagay na lang kinalma niya na lang muna okay ayun tapos tingin ko kaya namang i-talk out yung ganong bagay pero hindi nangyari mm yung para sa akin okay uh, because uh, lack of time din eh no kasi mm, lack of time din, din. At ah, siguro kasi nagma ano din eh, uh, mataas ang pressure palagi sa Eco eh as oh. a franchise kasi taas na expectation ng oh, lahat. And so, nung sidad kasi naglaro nan nag-win streak kami. At yun, yun yung nag-11 win streak kami, di ba? Sa regular season. Yun yun eh. Season 12. Tama. Tapos, siguro na naka-apekto kay dad yung mga bashing, syempre. Kahit Oo, naman, naman ako, sobrang lala talaga. As in, dama yung anak mo, pamilya mo. And yun yung siguro oh. yung naging problema niya. Pero sa oh. pero sa sa take na kung Yawi or JP, walang problema kahit sino maglaro kasi tingin ko talaga sobrang galing nila pareho. May kanya-kanya silang strengths. Strength, no. Yun lang. Ah. And uh, what happened uh, may break <coughs> Bakit nga ba nagbag nagpatch ng Nag, playoffs? Nagpatch din ata, oo. Kasi Nolan eh, 'di ba? Biglang may oh, Nolan. Oh, Nolan. Eh, di ko din na-practice 'yun. Mali ko oh. 'yun. Oo. Uh, um, Tapos may mga nag... Oo, oh, ang, ang gulo din no, kasi naalala ko yung Omega sila, yung Tomax noon. Kung ano-ano din tinatry, nag-jungle, uh, Xborg sila, mga ganun. Tapos, nauna kasi ang playoffs ng ID. Indo. Oh. So, sa Indonesia, biglang sumikat edit. Sobrang lakas dapat, dapat malakas kayo mag-edit, number one. Number two, meron kayo dapat nung, dapat solido kayo. Angela Rafa Mati. Kailangan na master niyan. Hindi nyo pwedeng okay. imposible. Mm. I-retail that malakas mag-iri yung ano niyo. Tapos, meron pang dapat syempre utility, pero marunong kayo dapat mag-ling bigla. Oh, Ling. Tsaka Nolan din. Nolan yan. Mm. Siyempre, Nolan. Tapos itong freaking Sensui, nakapopol. <laughs> Kwento ko lang din para sa coach nung... Mm. Di ba nga, yun nga. Nasa elimination na kami sa Kalaban Blacklist ng season 12. Yes na 2-0 na kami, di ba? Mm. And sobrang nakita ko kay dad yung parang sobrang lungkot niya talaga na itsura. Kasi yung nangyari nun, nung game na yun, sobrang siya yung pinakamaraming error. Yung mm. chew niya sa blay. Yeah. And nagsuggest ako kay sa coaches tsaka kay Ate Mitch na itry si Yahweh ganun. Kahit, mm. kahit na si Yahweh nun parang, alam mo yun, hindi na kami pinapansin, wala nang gana. Siyempre, kahit uh. din naman ako, ganun ginawa sa akin, mm. magagalit din ako. Yeah. Pero ayun, ako yung <laughs> dahilan talaga kung bakit naglaro pa yun. Kung Franco. Hindi alam. Tsaka yung Cobra. <laughs> Oo, Cobra. Ayun, uh, alam mo, ang angas nun kung nag-work yun. Kasi, mm. nung time na yun, si Marky din, di ba, pinasok bigla out of nowhere. Ah, One oh, last diba? ride lang ba? Oo. Kung Pero, kaya pa. Um, Malakas din kasi yung Blacklist eh. <laughs> Hmm, malakas din talaga. Sense with, ano yun eh, parang si Oheb biglang nag, naghalimaw. Pop up din, no? Si Oheb. Tapos, uh, since Sensui, hindi mapigilan sa objectives. Bigla um, din sila nag-pop up, no? Mm-mm. Yue, di ba? Uh, Halimaw. Uh, ah, Siyempre, Edward lang. Yun naman, consistent. <laughs> Hmm. Hindi mm. naman nawala. Tapos, freaking Rene J out of nowhere. Nung playoffs, bigla <laughs> siyang sobrang god. Ang daming hero pa. Ang daming hero. Man, masasabi ko si Rene J ang dahilan ko ba't sila nag-M5. Ako din. Ako din. Sobrang laking impact niya, lalo na yung nakakabaliw siya sa drafting. Doon pa mm. lang eh, sobrang laking bagay na talaga. Mm. Kaya din ano eh, uh, isa rin yun sa bagay kung bakit na sisi ng sobra si JP. Kasi nag-step up bigla si Rene J ng sobra. Kasi Parang daming heroes. Comparison eh. Marunong siya mag-chew, marunong siya mag-matilda, ganun. Mm, parang madali niyang i-on off na parang catch ka muna, ay, oh. uh, stun ka muna, ay, catch ka muna ngayon, tapos biglang... Ganun yung tingin ko dapat. Kaya naman naming i-adjust kay Yawe. Mm. Siguro sa lack of time din, kaya din nangyari ganun may, uh, think, tingin ko oh, oras yan yung naging ano. Mm. Lahat ng tao nagkakamali kapag nirarush. Uh-huh. Ah. Yan, kahit organizations. <coughs> Ayan. Tapos, nakita ko yung ano, yung mata mo nung Carl, nung pa-exit eh. Nung ano, interview. Nakita the same eyes na nakita ko nung sinabing pinapahinga ko, yung huling ng ganyan sa akin, pinagpahinga ko. Parehas na parehas eh. Nung, nung sabi mo, babawi kayo nung ano eh, season 13 Season 13 came bagong-bago at nag <sighs> ewan ko ginawa ni Daddy JP nag ano rin siya eh. May, nag, ano siya eh. Halimaw din eh. Ah, naghalimaw din. <laughs> parang ano eh, nag, parang bawing-bawing. Kasi sa, sa scream talaga, sobrang galing niya talaga. Oo. nakakuha niya yung mga pinapagawa ko. Hmm. And no, nangyayari lang yung mga ganong pagkakamali niya kapag tournament na. Siguro Oo. nga dahil nga dun sa outside pero sa sa Scream talaga, sobrang lakas niya. Oo. So, season 13, uh, ah, hindi hindi masyado maingay. Hmm. Ang malakas nun boss. Falcon. Falcon. Uh, ah, Onik. Sila King Ko? Sa King Kong na ba yan? Kasi di ba nag win streak sila? Ay, oo. 13. Oo, sila sila. Sila Jojo. Hmm. Uh, sila na ano, Daddy Gem. Sila ba yun? Yeah, Hidden Gem. Oo. Tama. Sila yon Season 13 uh, kayo ay uh, upper bracket. Upper bracket? Upper bracket kayo. Di ko nga, di ko sure eh. Upper bracket kayo nun. Kasi, ba't nga ba? Kasi, ano, kasi, oh, next play, next play Onik, blacklist. Next play Onik, blacklist. Ano pa yung isa? Next play Onik, blacklist. 13? Uh, Baka RSG. Si RSG yung laging ano eh. Oo. Ah, oh, may RSG pa ba nun? 13. Meron pa. Meron pa. Tingin ko RSG yun kung meron pa. Kasi for, hanggang 14 may RSG. Oo, oh, lagi naman may RSG, you know? Kasi tingin ko talaga kami yung same playstyle eh. Mm. Tapos, kontrapela talaga kayo nun. So, um, hindi kayo na-expect na magcha-champion nun doon kasi. Ang talagang tinitingnan ng tao mag, uh, ah, ch- magcha-champion nun was Falcons. Oo, Falcon Cup talaga. Tapos, um, umabot, nanalo yata kayo ng upper? Hindi. Upper kami una, sabay nakatapat ata namin sila sa upper, sabay tinalo kami. Eh, oo, tapos RSG yung RSG sa baba. Oo, or blacklist, Ba, hindi naman. RSG yata. Oo. Hmm. Tapos um, maganda rin naman yung performance ng blacklist nun, pero hindi hindi sila lumabot na malayo. Yung inexpect na tao is Onik. Ayun ah, na yung kila Perks Haji na blacklist. Oo, Perks Haji na 'yun. Ah, tapos yun yan, Uh, ah, s- ng tao din sila King Kong noon pero napatch din ata <laughs> sila noon eh. Uh, tapos, yung mga low arlat nila. Mm. And, uh, ah, na, na, kayo yung naka-Roger, no? Oo, oh, oh. nag-Roger na din. Meta oh. na din si Roger na. Meta na si Gold Roger. Lane. Favorite mm. niya ba mm. yun ni dati? Oo, oh, yun. Uh, umabot kayo ng finals. Tapos, eh, well, playoffs pala, sorry. Tapos, sinay na kayo ng Team Liquid. Team Liquid Echo na kayo hmm. nun. Mm. Um, to be fair, although kayo yung mga kayo talaga yung malakas, uh, hindi rin naman kayo in-expect na matalo kasi sobrang lakas ng F Cup mo. Uh. Ah. Naalala mo ba ba paano niyo tinalo ang Falcons AP Brand sila Sir View no? kasi 4-0 yung kaya no eh. <laughs> yun lang naalala ko yung last last clash kay Sanji na natira Uh, uh, sobrang iconic talaga eh Farsa no Balen ay Balen oh, oh kinop oh, si Roger kinopya niya si Roger sorry biglang nag mm. kamali yung ano pero Farsa yung katapat ba niya tama hindi, never mind. Re- recall ko na lang yun. Hindi, para sa ngata. Oo. CPU. Tapos, bakit kayo nanalo sa F-Cup nun? Sa tingin mo? <laughs> Yun, siguro ano, may may iba pag ano, finals eh, pag grand finals. Parang yung pressure sa amin nawawala lahat. Parang ano na kami, okay na kami sa na-achieve namin. Ah, kasi nasa finals na kayo. Oo, kasi maka-international na kami. SM <laughs> sila. Y- yun lang talaga yung goal namin. As in, makapag... Ako din, parang yun lang din final. Yung anak ko lagi, goal, goal ko eh. So, ibig mong sabihin, ang Team Liquid nagbabago kapag Grand finals. grand finals na dahil wala ng pressure. Oo, wala nang pressure. Wow! Pero Kasi- pag semis, andun lahat ng pressure. Okay. Doon na nagkaka-error, gano'n, Ah. no? Doon na Pero yun, nag-close. ah, buti na overcome namin. Oo. Kasi sobrang similar nitong thir- nitong 13 at 15 nyo. Hmm. In a, in a way na hindi, di ba, yung, the season prior, hindi kayo nakapasok. So, ganun din. Last hmm. season, no, di ba? Uh, tapos, natalo nyo yung favorites hmm. na dapat magba-back-to-back. Ganun na ganun. F Cup, oh, dinunin nyo back-to-back. This time, Onic, din niyo yung back-to-back. Tapos, MSC, syempre. This time nga lang, nag-champion kayo sa MSC. Hmm. Um, but, yun. So, masabi natin about the pressure lang yun. Tapos, rivalry nyo syempre with um, with Kyle. Mahabang usapan yan. Masyado nang mahaba itong mausapan natin. At recent naman to eh. So, hindi ko pa masyadong itatakel to kasi mm. parang ano pa eh, fresh pa. Mm. Mas magandang nilook back natin yung mga dati. Ah... Uh, na, na, nagkaroon nga ng konting uh, disappointment nung season 14. Yan. Laglag kayo agad eh, no? Laglag agad nun kasi wala na akong gana nung naglaro eh. Bakit naman? Yan yung ano nga, yung napuno na nga ako na uh, <laughs> parang ako lagi yung nag adjust sa, sa team ganun. Kasi ako yung pinapalitan nun eh. And yun yung sobrang Ay, ayoko eh. Oh, na mm. like ako lang yung may kapalitan. Nagigets ko kapag ano, like five man kami pinapalitan ganun. And yung time na yun kasi isa lang sub namin si Saida. Tapos mm. syempre ako ayoko magpagaw ng spot ko. Tapos yun. Ginagalingan mo. Ganun, syempre. Y- yun yung dalawang araw akong first time kong umiyak sa ML. Wow, ah. okay. Na, na, <coughs> ngayon lang to, no? Ngayon mo na to ah. nasabi. Bakit? Ba't ka na, naiyak? Umiyak talaga ako nun kasi gusto ko na talaga mag-quit. Eh, ano yung sabi so, mo? So, parang, parang humina ba ako? Ganun. Hindi naman, di ko alam na humina ako pero sobrang gusto kong durugin yung liquid nun. Eh. Yung nasa utak ko. Galit ka sa liquid. Galit, galit ako sa liquid kasi ako yung nagiging butas nila. Tapos sobrang gusto kong i-prove sa kanila na ano, na kayang-kaya ko silang talunin kahit wala sila ganun. Nasabi mo to kay Ma'am Mitch? Ganito. Alam nila yan. Uh, ah. kahit sila Bostic. Sin- alam nila yan na umabot sa point nga na ano eh, parang nilalapagan ako ng contract ni Ate Mitch na may may fine akong babayaran, ganun. Hindi ko alam kung pwede ko sabihin. <laughs> Like, mm. breach of contract tong ginagawa ko kasi hindi ako nag-scrim ng ano eh, dalawang araw eh. Kahit, kasi tuto sa scrim nun eh. Mm. Gusto ko, four games ako. Ah, kumbaga nag-attitude ka? Kaya ba? Mm. First time ko nag-attitude sa kanila na, na ayoko talagang bumangon sa higaan. Mm. Tapos gustong gusto ko na umuwi. Uh, buti, ano, uh, eh, okay. And uh, buti na talk out of it ka nun. Ano yung nagpagising sa'yo nun? Yung nag nagpagising lang sa akin nun, yung nalaglag na kami nun eh. Nung sa Aurora. Hindi ba ikaw yung naglaro nun? Ako naglaro. Ah. Sa, sa playoffs. Pero yun, medyo bitin pa rin sa practice kasi late na rin, <sighs> late na rin talaga na parang nag-focus sa akin eh. Ganun. Pero, nung, syempre, no, di ba, dalawang araw ko hindi napaglaro. Pagbalik mo sa paglalaro, would you say na maganda pa rin performance mo? Oh. Maganda pa rin performance ko, pero, ayun, may ano na sa team. Parang, may lamat na. May lamat na din. Naramdaman mo din with your teammates, ganun. Naramdaman ko talaga. Mm-mm. So, paano mo inayos tong lamat na to? Or, Hindi ko siya talaga naayos eh. Talagang andun na siya. hanggang ngayon, tingin mo? Dati nandun. Ah, ba- bago mag-season 15. Mm. Parang ganun. Okay. Yun, parang... And nasolusyonan na naman nila Ate Mitch. And yun, nag-champion naman kami. Yeah. Ah, pagdating, Uh, paano to? Sino yung mga tingin mong nagpa tino sa'yo noon? Pero hindi, hindi naman kasi totally ikaw lang yung may kasalanan ng mga time na yun. Pero syempre, yung idea nang na nag-react ka that way, on you pa rin yun, di ba, Carl? Would you say? Uh. Oo, di ba? Yung mga ganun, who was the support group na nagpa-realize sa'yo na dapat kong ayusin to? Kung hindi ko man kailangan totally baguhin, kailangan kong ayusin. Yung sa ganun, yung girlfriend ko lang lagi ko na pagbebent mm. outan ng mga ganun eh. Mm. So siya yung nagsasabi sa akin na ano, okay lang yan, ayusin mo na lang kasi trabaho mo yan, ganun. And wala akong magagawa. Kailangan kong mag-deal sa ganun. Mm. It's difficult to understand as a 20-year-old ah. So, mga ganun. Tapos, ito pa pala kasi, kaya sobrang sama ako nung season, sobrang sama ng love ko ng season 14. Kasi, si Ate Mitch kasi, Nag-promise sa akin ng ano, pagka-champion sa S13 na main 5 na ako, ganun. Sabay bigla niya akong pinapalitan, kaya galit na galit talaga ako. Ah, okay. At na, Ate na, alam na ni Ma'am ni Ma'am Mitch to. Alam niyan, yan, sinabi ko sa kanya eh. Oo. <laughs> um, na-prove naman, um, Zaida is popping off ngayon. Mm. Ang hmm, Ganda ng performance. Kasi- okay, goods, kay- goods naman kayo Oh, ni Zaida. kasi, oh, sobrang goods kami ni Zaida. Kasi, <clears throat> ano eh, sobrang bait talaga na tao ni Zaida, legit. Mm-mm. Yeah, Tapos yeah. ano, mas magaling lang talaga siya sa akin nung time na yun, gumamit ng mga damage uh, junglers. Kasi nga, yun nga, nagbabalikan yun eh. Mm-mm. Yung mga damage. Mm-mm. Kaya ako, stuck ako sa utility kasi hindi ko nagagamit. Naka, ganun ba nakakabaliw mag, magbalikan ng utility? Tapos assassin ganun? Hindi naman siya totally nakakabaliw. Pero <coughs> may need i-adjust yung team eh pag ganun. Hmm. Salamat, Carl. Eh, kino-confirm mo yung mga theories namin eh. <laughs> Kasi I, I honestly feel na hindi siya isang player lang. Oo. Iba yung galaw talaga. Iba eh. talaga galaw. Drafting pa lang ah. Oo. Iba yung, mo yung por kunwari, naka-damage ka. Yung Oo. XP mo magbabago eh. Oh, syempre di na pwede mag-Benedetta, ganun. Mm. Ah, yung, kunwari, nagulat nga ako sa inyo, nag-Nathan Yisun-Shin kayo eh. Mm. Medyo kakaiba yun para sa akin. eh. Pares, ano, greedy. Forest <laughs> greedy. Pero no, no. Full niya, eh, panalo eh. ano. <laughs> Pero parang hindi dapat talaga. <laughs> yun eh. Ah, Uh, pero syempre, mga double marks marksman, di ba? Mga gumagana naman yun. Pero syempre, nasa execution pa rin. Mm. Ang trade-off lang naman, mahina talaga sa early. Mm. Ganun. Kaso, ganda nung ginawa ni Oheb eh. Nagano siya eh. Flash Pas, farm. Flash farm. Talaga. Clear na lang. Tapos double, double, double lane, lane ng double lane. meta ngayon, no? Mm, double lane. Nakita mo ba yung kay Doming? Only Doming. Panorin mo yun. Yung kanina nila. Pag, pag nakukuha talaga yung river, ganun talaga. Nung uh, MSC namin, laging ganun. River control. Mm. Oo. Si Oheb, puro double lane lang. Mm-mm. Tingnan mo yung ano, sa, sa Rora kanina, naka-anim atang <laughs> double lane si... Na-nerf din kasi yung crab ngayon, kaya uh, mas parang mas maganda mag-double lane na lang. At ang trade-off nun, syempre, mababaog yung mid mo. So, kailangan uh, creative na yung mid mo. Hmm. Kailangan, ano na. Gahanap din ng ibang way. The, uh, so, exciting yan, lalo na yung, ano, yung river, yung mapa, yung bagong mapa na, map. ano. Hindi ko pa nga gets yun eh. Expanding, oh. Well, di pa yata, di ba kung meron na kayo access. Anyways, uh, so, ang, ang nagpakalma sa'yo, Was Your Girlfriend. Mm. Ayan. Okay naman. Uh, ah, Siyempre, yung settling niyo with Ma'am Mitch, you've, matagal mo naman na siya na, nakatrabaho, ganyan. And I'm sure na pinarealize din sa'yo nila, yan, ah. coach ah. take, pinakalma ka rin naman nila. Pinakalma din nila ako talaga. Um, pagdating ni Oheb, well, syempre, may konting disaster mo na with UKTC. Hindi ko naman sabing disaster, pero kasi mm. viewers-wise, ganun eh. Ah. Pagdating ni Oheb, nagbago ang lahat nakakatawa kayo, walang niya kayo talaga. No? Nag-click <laughs> agad kayo ni OM. Tingin mo. Di ko alam eh. Kasi yung tryout niya, sobrang, sobrang kulit. Talagang ano, nakikisabay siya sa lahat ng trip namin. Tsaka yung kayuk pala, ano, sobrang, sobrang talented ng Yuk. Lalo na sa laning. Siguro uh, di lang ah. nakikita ng mga viewers. Pero ano, yun, mautak din siya maglaro. Yun nga lang, sobrang laking talaga siya sa experience. <sighs> Which is si Oheb ay, ay punong-puno na ah, experience. Uh, yun yung mahalin tulad ko kay Yuxti, si, si, Sabero. Parang same sila. Ah. Hindi, kulang lang talaga sila sa XP kaya hindi sila nabigyan ng chance hmm. ng no, masyado. Okay. So, ayan, teams, paggagawa nyo na si Yuktisi. <laughs> Bigyan nyo na ng XP. Okay, um, Carl, uh, eto si Oheb. Ano yung bagay na nagpa, nagbigay ng malaking impact bukod syempre doon sa kulitan ninyo, in-game, syempre experience, huwag mo na rin sabihin yun, ano yung nabibigay ni Oheb sa game na talagang nag-transform kayo eh, as a team? Um, siguro yung changes namin sa Lord Dance na yun, yung ginagawa niya sa Blacklist, sobrang laking bagay. Tapos, Sheesh. yung sobrang dami niyang calls na hindi namin alam na galing sa Blacklist. Mm. Pero di ko na sasabihin kasi eh, Siyempre, okay. sikreto na namin yan. Mm-mm. Yan, sobrang daming, sobrang grabe, grabe din yung game IQ niya. Mm. When it comes to trading, ganun. Tapos mm. sa mapa din. Wow. Tapos ano rin pala, sa emo- emotions ng team, siya yung huge booster. <laughs> Yan, syempre. <laughs> Kita naman eh sa, screen, sa ano, streams pala. Mm. Streams. Oo um, bilang tao, okay bang ano? I mean, bilang bilang sorry, hindi hindi tao eh. Alam mo yung kasama sa bootcamp ganun. Mm. Hindi ba siya parang ano? Kasi ang kulit niya eh. Usually pag makulit ka, sakit ka rin sa ulo eh. So, ah. ganun. Hindi uh, naman. Kasi <laughs> ano niya naman eh. Siguro sanay na din siya and na-realize niya na din na pagtrabaho, trabaho. Ganun. Ah, okay. okay. Very good. Hmm. Um, so si yan uh, masasabi mo ba na si Oheb is a big uh, factor kung bakit kayo nag-champion dito sa M <coughs> MPL at pati na rin sa MSC? Oh, sobrang laking bagay talaga kasi yun nga yung yung huge boost, huge confidence boost na bigay niya tapos yung nagpapasaya niya kami tapos yun yung, yung sa mga team fights ganun Sobrang laking impact niya kasi sanay na sanay siya makipaglaban. O oh, ano walang, ano ano, yung positioning. Positioning. Hmm. Mm. Di, di siya sumasablay. Hmm. Sa laban niyo sa Onyx nung sa season 15, oy, lobat na. Anyway. Okay lang yun. Okay lang yun. Uh, recording pa rin. Ah, uh, pakuntian ng error eh, no? Hmm. Sa Onyx. Yun yung nangyari. Ah, kasi parehas kaming ano, parang magaling, magaling ata kami mag-punish pareho eh. Para mm. sa akin. Totoo yun. Uh, ah, ganun ang kabilis uh, execution. Tapos nung MSC, uh, ah, hindi nyo nakatapat yung ONIC. Mm-hmm. Pero yung ONIC ID nandun. Um, ang laking factor nung ano eh. Uh, hindi, I would say gold diff eh. Pero parang ganun, eh, oh, experience. Oh, para sa akin din talaga gold diff. Kasi mm. sinasabi <laughs> namin nun, Gay, kahit makalamangin sa early pre, yung goal lane nila walang impact. Pero oh. ko naman inaano si Sabero kasi magaling din naman siya. Sadyang yung kalaban niya lang talaga much more experience para sa akin. Mas madaming moves na magagawa oh. si Oheb. Si Savero, yung mga plano niyang gawin, yung mga nai-imagine niya, na, nalagpasan na ni nalagpasan Oheb. Oheb. Parang ganun. And same goes with Lutpi. Kasi hmm. bago rin siya eh. Nung hmm. ano kasi coach, nung nagtapat kami sa group stage, 'di ba? Mm. Tapos dala, yung talo kami doon eh, 2-0 ata 'yun. Mm. And sobrang lamang nila, pero di di namin naramdaman yung impact ng sides nila nung time na 'yun. Ah, yung mid trio yung ano. Yung mid trio talaga yung masakit sa ulo. Mm. Kasi malalaman mong parang sobrang lakas ng team kapag lahat nagpe-perform, may ganun. Mm-mm. I guess sa level ng gameplay mo nyo. Mm. Uh, ganun na. Kasi uh, same can be said uh, dun sa SRG versus uh, Onic PH. Uh, lumabas yung ano eh innocent factor na ay sorry, yung uh, cram factor na yung uh, sobrang coops talaga uh, maglaro. Sobrang hudas mm. ganun. And uh, with uh, with Kirk kasi parang kulang pa sa mga panghuhudas uh, eh. Yun yung masasabi kong proper explanation doon uh, sa, sa execution. Syempre draft pa rin. Um, laking bagay. Si Arcadia kasi, um, uh, at magaling din kasi mag-draft. Oo, oh, ah, galing din talaga yan. Mautak din. Ayun nga, again, who does is the key. Pag pinagtapat-tapat na yung mga top-level teams, hindi na pwedeng nagbubuhat na lang yung isa. Parang oh, ganun. Di talaga, parang, di talaga kaya pag ano, mag-isa lang. Uh, or trio lang kayo. Ganun mm. di. Uh, ah, dapat talaga lahat nag-aambag oh. sa buhat. Siguro kung may isa lang na sobrang husay na parang ano siya, parang newbie ganun mm. na magaling lang talaga ma- mapindot. Maybe kaya pang buhatin. Pero dadating sa point na pag tinapat na siya sa magaling pumindot oh. at ma-experience. Mm. Ah, last nyo? <laughs> yung ano din, no, napansin kong ganun, yung kay, ano, kay Reverse Team Spirit. Oo, Siguro, no. hindi sobrang galing pa na team yung hindi, Pero magaling yung team spirit ah. Mm. Sobrang mm. lakas nila. Kahit sa scrim, mm. lakas talaga nila. And yun, na-outplay sila ng isang player lang. So meaning may lacking sa kanila. Ganun. Mm. Ah, uh, lakas si Keller na. Mm, grabe. Pero, ah. <laughs> ano? iba. Pero almost every game, ganun naman talaga yung si Keller pag na, nabigyan talaga ng farm eh. Na ano siya eh, parang ah, mala ah, na mala ano. mm <laughs> grabe buhat factor. Oo, oh, mala satanic yung... Yeah, uh, that, that, doon di pinapay ngayon. <laughs> Oo. Oo, totoo yun, totoo yun. At uh, dapat pinapasaya buhay nun si Mikelra. Um, so, uh, eventually, nag-champion na nga kayo sa SRG. Magaling naman din talaga yung SRG. Tingin ko nga lang, mas... Uh, mas maganda yung drafting niyo ata. Para sa akin lang. Nung no, pinapanood Tapos grabe na rin siguro yung momentum namin nun. Isa din, Kasi, init, no? Onic ID. Talagang sila yung tinitingala talaga namin eh. Ah. Onic uh, ID. Sa, in, actually, nung Onic ID versus Onic PH, parang madami rin nagsabi sa akin na mas mainit yung Onic ID. Ako din. Para sa akin. Tapos, nung Battle Bar iba talaga PH. Wala na yun eh. Di wala na, ba yun? <laughs> Wala na ba yun? De, <sighs> ewan ko. Siyempre, PH pa rin para sa akin. Pero, oh. <sighs> iba, iba na yung pinaglalabanan. O, oh, iba na yung pinaglalabanan. Pero, laking bagay pa rin, by the way, parang 10 million ba? Parang ganun yung oh. gap eh. Oh, malaki din. Malaki yung din, malaki din. So, ganun pa rin. Parang yung trophy kasi iba eh. Iba. Iba yung tula, man. Pag, kaya, congrats, Carl. Wala na kailangan explain. Gustong, um, isa sa mga favorite kong binanggit mo nun is, oh, tinanggap mo yung pagiging goat status. Kasi wala na, wala na eh. Na 100% mo na eh. Wala na din ako ano masabi. <laughs> Hindi ka na makaisip. Hindi ka na alam na, ano ba nilulusot ko eh. Oo. Hmm. Tsaka pangit pag nagpaka, ano ka pa noon, Nag, nagpaka-humble pa. Parang sobra na. Oo, oh, oh, di na, di na bagay yun. Hmm. So, ayan. From young goat to the actual goat. Um, what's ano what's the next uh, ano dito ano paano mo pa mas pa ipapag-GOAT pa sarili kasi si Faker imposible na maabot yung ano niya eh. Mm. <laughs> Parang ganun levels. Gusto mo ba ganun gusto, levels? Gusto ko, gusto ko ganun level. Yan din sinasabi ko sa sarili ko. Gusto ko, pag nag-retire ako, grabe yung impact ko na iniwan. Oo. Hindi na, wala nang makakabura. Ganun. Kung si Wise, grabe yung iniwan niya, di ba? Hanggang hmm. ngayon, nababanggit pa rin siya. Gusto ko ganun din ako. Okay, okay. Mas At, sobra pa. Yun. At madali mamabot siya kasi may 22 ka pa lang. Walang iyak. <laughs> Pero at this point kasi tingin ko kailangan mong uh, bit-bitin yung mga kampi mo eh. Nandun na ata sa ganong discussion kasi parang ikaw mismo, hindi naman pwedeng ikaw lang yung kumikilos mm. eh. Kailangan yung mga kampi mo. Sila, saan, yan, saan, saan, di ba? Tapos, um, uh, mamaya, bago tama tapos uh, ah, Carl, gusto ko yung, di ba kung prepared ka sa dream team mo? At okay, e-, i-exclude natin, agad, agad Sige. Exclude natin yung kampe. Oh, uh, exclude natin yung kakampi. Um, ah, pero before that, un- gusto ko muna isa-isa yung mga nakatapat mo. Nag-glaze na natin si Y, so hindi natin pag-usapan. At uh, admittedly, siya na yung pinaka, ano mo, di ba? Pinaka-tough. Um, mga nakasabay mo na mga matitindi talaga. Gusto ko umpisan with Haji sa, sa jungle. Oh. Kasi di ba may time na sabay din kayo sa team eh. Mm. Uh, yung ano yun, The Nationals. Mm-mm. So, um, what ano yung meron kay Haji? Tsaka kahit alam mo no season 6, 'di ba champion kayo? Mas ma, naging KDA machine si hmm. Haji kasi siya talaga yung ano, uh, maganda yung performance talaga as individual. So, hmm. 'yun. Uh, describe mo si Haji as a katapat as a jungler. Nung katapat ko si Haji, ano eh, yung mechanics din sobrang taas talaga. Mm. Ang problema lang siguro sa kanya nun yung yung aggressiveness wala. Kasi nga ma, ano siya, KDA machine. Maingat siya maglaro talaga. <laughs> Oo. Yes. Okay. Uh, real quick lang. Tapos ang next na bigger rival mo, uh, well, technically si Wise, pero parang si Hate din. <laughs> May time na si Hate din eh. Si Hate din, nung ex eh. Ex eh, tsaka oh. isang beses sa Onig, ganun. Nung kay Hate naman, parang para sa akin, nung jungler si Hate, ano lang siya, neutral. Hmm. Para, pag nag-work siya, work yung team, ganun. Pag di siya nag-work, wala na. Oo pindutan talaga si Hit eh. Oo, oh, pindutan. Wala Assassin din kasi yun eh. Oh, wala siya masyadong macro-macro din Oo, oh, yun eh. Oo. Oh. Pindutan. no? Ah, nag medyo tumahimik na konti, lumabas na si Demon Kite. Next hmm. na katapat mo. Okay. Ito na. Pwede ka na medyo mag, magtumagal ng ah, explanation dito. Pero yeah. Describe mo naman si Demon Kite as ah, katapat. Ah, as katapat si Demon Kite, ano, sobrang objective-centric siya na player. Mm. Talagang napapansin ko sa kanya, ano, priority niya rin yung mga objectives kagaya ko. Medyo similar kami sa pag-objectives pati kay Wise. <coughs> Kumbaga, pares ka ng outlook sa pag-atake ng jungler, ng jungler as a role. Parang ganun. Sa, sa mga ano lang, turtle lord, ganun. Sa pag-approach sa mga turtle lord. Ah, okay. Tapos, ano din, yung, yung retry niya din, sobrang galing niya din mag-retry. mm Okay. Next, uh, si Irad. Ayan. And si Irad, ano, hindi siya magaling mag-utility. Talagang, ano, assassin lang talaga yung pili kong kaya niya gamitin. mm At Pero, isa yun sa weakness. Isa yun sa weakness niya. Pero hindi ko alam kung na-improve niya na ngayon. mm Ang strength naman nun, halimaw naman dyan mag, ano. Halimaw mag-assassin. Ganun talaga? Hindi ka, mm. hindi pwedeng, ano, sobrang lakas mo mag-assassin. Oo. Hindi pwedeng sobrang lakas mong mag-assassin at jungler kasi magiging si Carl ka na. <laughs> Wala ako. May na lang ako. um, okay, ito. I guess your longest rival, masasabi ko, ay si Kyle TZ. Kyle. Talagang sinagad ka nitong uh, jungler na to. Kamusta katapat si Kyle? Ano yung strengths and weaknesses niya, masasabi mo? Um, strength ni Kyle talaga, ano eh, utility din eh, para sa akin. Kasi mm. sobrang aggressive niya din na player tapos, sobrang galing niya din gumamit ng mga link, Joy. Yun, funny. And sobrang na-test din talaga yung limit ko sa kanya. Talagang pinush niya din ako na higitan pa siya, ganun. Mm. And isa rin siguro siya sa reason kung ba't ano, nagpe-perform pa ako ng sobra. Kasi ayokong mataasan niya. Siguro mm. yun din hmm. yung factor para sa akin. Did, did you give him the wise treatment na parang inaaral mo yung mga moves? Ganun? Hindi naman. Kasi pansin ko parang siya yung nanggaya sa akin ganun. Oh, okay, okay. Yun lang pansin ko ah, POV ko lang. Hindi ko naman sina... Eh, to be fair, kasi nauna ka naman. Oh, so talaga ikaw naman talaga oh. titignan niya. Oh. Ganun. Kaya nag-isip ako ng parang mas other way kung paano ko, paano ko tatalunin yung ako. Ganun. <laughs> Thank you. Meron ako ng stupid na ano eh. Stupid na quote, uh. Carl. Na, stupid to. Uh, pero meron meron naman tong point So, ina-apply ko to sa sarili ko sa caster, by the way. And sa, as an analyst. Pag na, end of the day, kapag nakatapat mo yung sarili mo, dapat manalo ka. Mm. Kunwari, yung, ay sorry, kunwari, sept, ano ba ngayon, September 13? Mm. Yung September 13 na Wolf, dapat talo niya sa 1v1. Yung September 12 na Wolf. Mm. Ganun. Gets ko naman. Uh, <laughs> Gets ko naman. Gets ko so, naman. Kabobohan siya, pero alam mo yun. Hmm. Gets ka na. So, are you saying na ini-implement mo yung gantong klaseng mindset instead na mag-focus ka dun sa ginagawa ng ano, Oo. kalapat? Kasi mindset ko, minsan kasi napapaisip ako kung ano eh, paano kaya tinatalo yung gantong player pag sobrang lakas? Kasi may time din sa sarili ko, tinanong ko yan sa sarili ko na, ang, laka, ang lakas namin ito nung MSC. E. Mm. Tinanong ko, lakas namin itong MSC, e, paano kaya kami tatalunin? Tapos meron ding random thought sa utak ko na, lakas na ito ni Keller ah. Paano kaya ito natatalo pa? Tapos, yun, parang nakakaisip lang ako ng, way, sabay itatry ko siya. E di pag gumana, oh. Imagination ulit eh. <laughs> Going back lang sa... And wow. Gana, napakaganda mindset yan, Carl. Sa kang ano, halimaw. Dapat ano ka, Gumawa ng libro habang pa <laughs> retire mo. Ha? <laughs> Lupit eh. So, Kyle Teasy, um, sa tingin mo, what made Kyle Teasy and uh, Falcon Safety Brand be dominant for so long talagang sumasabay sa inyo? Yun. Yun gaya nga nung sabi ko, medyo similar kami ng playstyle ni Kyle. Mm-mm. And yung mga dati kong kampe, sila Pew. Sanay sila sa ganung laro. Tingin ko. Mm. And na na practice nila ng sobra yung mga ganong galawan, yung maliliit na bagay, yung mga sa macro. Mm-mm. And na na-improve nila ng sobra, pili ko. Kaya so, sobra may, may factor din na nag-click na ano yung uh, pag-iisip. Lalo na si Kyle tsaka si Plap. Okay. Si, similar talaga. Mm-mm. Nakikita ko yung dati kong rotation sa sa jungle kay Kyle nung kampi ko pa sa Plap. No na-miss mo brother. TZ <laughs> ah. Lahat naman sila na-miss ko yung mga dati. Ano? talaga kailangan lang mag-move on eh. No? Mga mm. ganun. Um, ano kaya ang pwede nilang, ano, no? Sige, sa tingin mo, paano kaya nila masasolve yan? <laughs> yung problema ngayon. Nung downfall ng brand, ganyan din kami. Hmm. Nung season 8. And hindi ko din talaga alam yung gagawin. Okay. Ang nasa isip ko lang, momentum. May factor kaya, Carl, na ano, um, isang theory lang din to, pero minsan pag sobrang tagal na naiisa yung team, nag nababaliw din or nagkakaproblema. Hindi siya hindi siya ma, hindi siya away. Uh, uh. More like kailangan lang talagang may magbago. So, in your case, kunwari, naging napalitan si Benny hmm. or si Yawi, di ba? Parang ganun. At minsan, isang bagay lang naman yung kailangan baguhin. Kasi in fairness kay Yawi, after naman, tinitingala pa rin eh. After hmm. naman sa, eh, taas hmm. pa rin impact sa TNC, dun sa Liquid, di ba? Talagang hindi lang, uh, kapos lang sa comms eh. Yun. Hmm. And now, uh, si Benny, di ba? Ganun uh. din. Taas naman yung impact. So, um, hmm. agree ka ba sa ganun yun? Oo. Oh, agree ako na minsan kailangan lang ng ano, konting kakaiba sa araw-araw mong buhay para sa akin. Mm. Kasi pag paulit-ulit ng nakikita mo, nakakasama mo to, pa, hindi pa rin na ano yung nakakasawa na eh. Mm. Tapos pag may pumasok na bago, sobrang sobrang saya ka banding, ganun. Mm. Tapos Siyempre, sa ugali din, may pinagkaiba din kayo. Kaya, mm. di naman kayo parehas nung papalit sa iyo eh. Yeah. Kaya, ano, sobrang laking bagay talaga ng isang isang change. No? Change. Yeah, kahit konti, kahit maliit na. Uh-huh. So, I'm left with uh, dalawa na dito ako naiisip kong uh, ka-rival or at least nakasabayan mo. Si King Kong bago pa lang eh. King Kong. Oo. Pero tingin ko nakakasabay siya. Actually, ngayong season 16, Nalalakasan ako sa kanya. Eh, sa, oh, ano. lakas. Bumalik ulit yung ano niya. E- M6 mm. Oo. King Kong. Unstoppable. Eh. So, yeah. What can you say about uh, King Kong then? Uh, si King Kong, para siyang si Kyrie. Eh. Okay. Um, alam nila yung tim- tamang timpla sa pag-aggressive tsaka play safe. Tapos, dagdag pa doon yung yung mechanics nila sobrang taas din. Pareho mm. sila. So, ganun din. Kasi si Kyrie na yung next kong tanong eh. Mm. Ganun, ganun na ganun. Ganun, ganun na ganun din. Ang gali, ano, ano mo si Kyrie, parang ang una kong basa sa kanya is, para siyang Haji Prime, ah, parang KDA machine Haji. Pero times, ano, times 2, parang ganun. Times 2. Oh, Mechanics. Pwede, oo. Oh. Pero ang ano lang kay Kyrie kasi, ang galing niya gumamit ng kamp- kakampi para sa akin. Mm. Talagang na yung trabaho mm. niya na lang sa Onic ID, ubusin eh. Ganun. Parang ganun. Pero props din kasi talaga sa ano niya, sa kampi niya ngayon. Lalo na kay Kiboy tsaka kay Sans. Mm. Sobrang galing din talaga. Tagal na rin nung yung Kiboy and Sans. Eh, no? Pero, para sa akin, yung trio na yan, yun yung pinakamalakas. Na trio? Sa mid. Mm. Sa manad yung kila Kong. Mm. Siyempre, hindi kasama, hindi kayo kasama dito sa ah, no, kasama. kasama. <laughs> Oo. uh, Malakas din yung ano, SRG. <coughs> Sa Nung MSC. Yung triamid, mm. para sa akin, sakto lang. Eh, sa bagay kasi, dalawang gilid. Siyempre, dalawang gilid. Di ba? Last, no, no. Dalawang gilid talaga yung nagdadala uh, para sa akin. Eh. Triamid, triamid is uh, ano, uh, very crucial. Mm. Ayan. Um, of course, um, Kyrie, ano din eh, ito rin, kailangan na din magkaroon ng title nito eh, kasi Hmm. Dumadating na sa point na nasa mas marami na yung bash eh. Parang ah. ganun. Uh, Tapos pero para sa akin, huwag niyo nang intindihin yung bash eh. Uh. Tsaka, ano lang, natatawa lang ako sa mga nagsasabi na parang Kyrie Esports sa Onic ID. Parang, uh. Ah. discredit nila yung ginagawa ng ibang kampi uh. ni Kyrie kahit na sobrang galing naman talaga talaga ng ano, no, na nila kay Boy Suns mm. para sa akin. I agree. Um, yan, Carl. So, nadaanan natin yung mga... Meron ba akong nakalimutan na malakas na talagang matagal mo nakatapat sa jungle? Wala naman. O, kasi si Wise na mention na natin. Okay, ito na. Dream Team. Dream Team. Let's go. Kahit anong, anong region, ganun. Ikaw bahala. Ah, mm, pero to answer your question, yes. So, lagi ko namang rule dito sa Dream Team ay pwede mong sabihin na, kunwari, uh, few ng season 2. Parang gano'n. Okay. Uh, kasi yung pwede mong piliin yung prime. Ayan. Siyempre, mas, kailangan ko ng matinding sagot kung bakit, Carla. Para, ganun. Simulan ko na sa, ano, sa tank. Okay. Uh, prime Yawi nung M4. Okay. Kasi, nung, yung Prime Yawi na yun, pag sinabi kong huliin mo tong si Ganto, talagang dadating sa'yo. Mm. Yun okay. yung para sa akin. Okay, okay, okay. Sa Gold naman, yung, yun, si Kelra. Yun. Okay. And tingin ko sobrang laki, na, laki pa ng in-improve niya lalo nung MSC. Nakikita ko ngayon sa laruan niya. Mas tumatalino na siya maglaro. Mm-mm. Tapos sa mage ko naman, hirap ako mamili sa Sans tsaka Prince eh. Pero ah. tingin ko mas mas balance kapag si Prince kasi okay. si Prince ano eh, shot caller din siya tas ano medyo medyo self selfless din siya na mage unlike kay Sans na ano parang farmer mage ganun. Yes, okay. Tas Understood. Sa, sa XP naman si Edward. Okay. Wala Edward. Wala akong masabi kay Edward eh. Consistent. <laughs> Wala na. Mm. Yun ang ano. Pwede siyang XP standard eh. XP standard. Uh, <laughs> Kaso wala eh. Sanford, Sanford din. Eh. Sanford eh, din, no? Di, di natin na makompare yung dalawa kasi sobrang ano ng tapatan nila, dikit kahit sa achievement. Tingin ko ano, kapag napunta si Edward sa ibang org, tapos nagkaroon ng ibang ibang timpla, kampe. Ang kampe. Kampe, no? Tapos ganun pa rin, tapos magbabago place na ah. uh, Tapos pwede natin pwede. Ma- gauge Kasi ang hirap, ang hirap nila i-compare kasi ano eh, parang walang ibang ano, diba? Dikit sila sobra. Dikit eh. Mm-hmm. Siguro yung kay Edward lang is mas matagal na siya. So, oh, mas matagal talaga. Mm. Yun din talaga. Mas Pero sa ngayon, in this, in this dream team, it's Edward. So, Edward, uh, Yahweh, Edward Yahweh, Kelra, ah. Kelra, Prince, Prince. Uh, ako. Okay, syempre. Syempre. Ako, ako syempre. Oh. Sino ang ano dito? Super coach niya dito. Super coach? Sino ba malapit na super coach? Si ano na lang, Coach RC. Kasi tingin ko di namin need ng sobrang galing na drafter. Kailangan namin ng ano, parang father figure ba na maalalayan kami. Ganun ba ang ano? Ganun ba si Coach RC? Medyo. Sakto lang. Mm, kasi syempre nandiyan si Coach Tick, 'di ba? Ah. And tuloy na father figure. Ang nari ang nabulong-bulong sa akin na kay RC is magaling siyang mag uh, uh, prepare syempre sa mga, mga kalaban, uh-huh. parang ganun. Walang walang mintis. Mm. Kumbaga, naparoon niya talaga yung mm. uh, mga kanta. Tsaka, grabe din talaga kasi mag-effort si Coach Harsey. Yun. Talagang maaga pa lang nag-ano na siya. Nanonood na ng mga games. Mm. Sino ang uh, ah, nagko-control sa inyo? sino na mamalo sa puwet yung mga mokulit na, ba, na mabata? Ayun, si Bostik kapag Bostik late na ganun. Okay, okay. Sino pinapasaway? <laughs> Ako ata talaga eh. Ah, okay, okay, okay. right. So, meron ka ng dream team. Ito na yung uh, uh, huling uh, katanungan. Uh, well, two-part question siya. First is, what makes the greatest jungler? Second is, what makes the, a great player? So, ano to? Uh, lahat na to. Uh, pati yung outside of the game, pwede mo na i-consider. Kung inside the game gusto mo sabihin, edi eh, fine and good. Pero kung outside the game, I also accept it. Ayan. Uh, siguro sa ano muna, what makes a great player muna. Mm. Para sa akin, para maging great player ka, ano, need mo muna ma-experience lahat. Um, panalo, talo, hardship, syempre. Tapos, ano? Palubog. Palubog, <laughs> pangat yun. Lalong-lalo na yun. Kasi, tingin ko hindi ka magiging great player kung, ano, puro panalo ka lang. Kailangan mo muna ma-experience yung talo para sa akin. Mm. And, doon ka mas lalong magiging the best para sa akin. Okay. Ganda. So, more on ano siya, journey yung Journey. inabol. Ah. Hindi siya, Panandali ang ano. Ayun, okay. Very good, very good. Sa what makes a great greatest jungler naman siguro yung ano yung in-game IQ tsaka shot call. Para sa akin kasi yung shot call hindi siya ano eh. Hindi siya naaaral para sa akin. Talagang meron lang tao na sobrang on point oh mag shot call para sa akin. Salamat. <laughs> Salamat for saying that, Carl. Sorry, kailangan kong i-follow up to. Alam kong matagal na itong uh, ah, podcast natin. Kasi mayroon akong idea na parang hindi talaga, mayroon, specifically sa pagiging captain at pagiging shot caller, hindi talaga siya napipilit. Mm, hindi talaga siya napipilit. And isa rin sa nagpa-realize sa akin dyan si Coach Ark, talagang hindi mo natuturo yung pag-shot call. And hindi siya natututunan. Mm. Thank you. I can name a lot of players na ano eh, matalino sa laro. Matalino, matalino sa mag, laro. Magaling maglaro. Ako din, sobrang dami ko din kilala. Alam niyo, parang, alam niya lahat, nakikita oh. niya, pero hindi lang talaga siya born na mag-shot call. Oh. Alam mo, Carl, yung ano, kunwari, yung simpleng pagdidiin ng call. Hmm. Hindi ko alam kung paano ka mag-shot call sa, ano, in, sa mismo, well, oh. kanina kasi yung timing niyo eh, parang ganun eh. Pero, alam mo yung, uh, kunwari, turtle fight, hero, hero muna, ganun, hero, uh. hero. Pero iba yung mga jungler shot caller na sasabihin specifically sino yung... Kung ano yung gagawin mo, yung tatargetin mo, ganun. At in, uh, one thing, it's what, may mga matalino player na kaya sabihin yun. Uh. Pero yung diin, alam mo yung may kapangyarihan parang, yung boses. Parang pag ikaw nagsabi, kailangan gawin mo ganun. Oo. ba? Oo. Hindi lahat kaya yun eh, no? Um, kasi, ano, tingin ko, it takes courage din para i mag-take responsibility dun sa gagawin ng team mo. Kasi tingin ko, ano eh, bit-bit mo yung team mo kapag nagsha-shot call ka. Ikaw yung magiging reason kung ba't kayo matatala dahil sa gagawin nyo ganun. What is, gan, ano yung difference ng courage at ego? Yung sa courage naman, tingin ko, sa pag-shot call, ano eh, ang laking bagay niya kasi madaming players na sobrang takot magkamali and sobrang takot i-drag pababa yung team nila. And ako sa ego ko at tiwala ko sa sarili ko, tingin ko hindi ako magkakamali ng ganung bagay. At kung magawa ko man yung pagkakamali na yun, kaya, mas kaya ko pang i-improve sa susunod. Siguro ganun yun sa akin. You're willing to uh, make the mistake kung sakali. Well, may trust ka kasi sa patagal ka na experience ka na. Eh. Mm. So, baka nga hindi mali yung mm. sabihin mo. And kung magkamali man ako, ano, sa akin yun. And mm. willing ako mag-take responsibility sa pagkakamali. Siguro yun yung pagkakamali ng iba. <sighs> so shot calling requires the right amount of ego and courage. Mm. Maraming salamat, Carl Tizzy. <laughs> This is why you're the goat. <laughs> Yan po si Carl, alam kong bitin kayo sa usapan na to. But it's two hours na. Mm. Napansin mo ba na two hours? Hindi nga. <laughs> diba? Sa Kulang pa nga eh. No? Oo. Um, sana magkaroon pa ng chance. Meron pa ako, marami pa ako nakaplano mga questions sa'yo, Carl. Pero kasi napasarap tayo masyado at mm. ikaw, uh, the best ka talaga. Maybe in the future, sana mapagbigyan mo pa rin ako. Sa ngayon, mag-focus ka muna at uh, just do good things. Thank you so much. Meron ba gusto i-shoutout hey, bago tayo? Uh, um, shoutout na lang sa fans namin dyan, sa Cavalry. Uh, supportahan nyo kami sa MPL. Uh, gagalingan pa namin. Sana magtuloy-tuloy itong mga championships namin. And shout sa girlfriend ko at sa family ko. Okay. Congratulations na in advance, Cartesi. Alam ko kahit kung ano man mapunta yan. <laughs> Kung championship man yan or anything, alam ko magiging epic yan. Thank you, thank you. Goat Cartesi. Maraming salamat. Bye-bye.